Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas. Labas vakaras visiems, kurie dabar mane girdite. Kągi, 9 vakaro, temsta ir kuriam naktigonės laužą. Šį kartą mes kalbėsime apie juvenalinį justiciją. Na ir noriu porą sakinių pasakyti apie praeitą savaitės laidas. Vis tik visos keturios praėjo ir ka, ka, koks bendras įspūdis. Greičiau toks nustebimas, kokie mes visi skirtingi. Kokios skirtingos tos keturios laidos, kokie skirtingi skambinantys žmonės, kokios skirtingos temos. Na tai ir gražu. Bet kokie mes skirtingi bebūtume, vaikų ir tėvų santykiai, na, vis tik rūpi matyt daugumai žmonių. Ir dėl to mes šiandieną ir bandysim kalbėti apie šitos dalykus, apie jų vienalinį justiciją. Vaikai tai yra mūsų tasa laike ir savo skirtingą patirtį ir pasaulio suvokimą, gėrio ir blogio suvokimą, vis tiek daugumą mes tengiamės perduoti savo vaikams. Ar visada tai pavyksta mums ir ar visada tai baigėsi gerai? Nu, ne. Aš sakyčiau, ne. Yra daug labai problemų su šituo. Bet dabar, jeigu mes iškelsim klausimą, o valstybė ar tai padarys geriau už tėvus? Na, aš atsakau, kad dar labiau ne. Ir dėl to šiandieną kalbam apie juvenalinį justiciją, nes juvenalinės justicijos va tas visas paketas įstatymų – jis siekia vaikų ir tėvų santykius iš šeimos rato perkel daugiau į valstybės lauką. Dabar kas yra ta pati juvenalinė justicija? Yra siauraja prasme juvenalinė justicija ir plačiaja prasme juvenalinė justicija. Jeigu kalbėt apie siauraja prasme juvenalinė justicija – Tai yra pirmas specialus teismas vaikams, jis atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose 1899 metais. Ten buvo, pavyzdžiui, išimta nusikaltelio savoka. Ir e, vaikas nebuvo, ga, e, nebuvo galima vaiko vadinti nusikalteliu. Jis buvo sakoma, kad kaltas arba teisės pažeidėjas. Tai buvo švelninamos tos nuostatos vaiko atžvilgių. Paskui 1908 metais atsirado juvenaliniai teismai Anglijoje, 14 Prancūzijoje, bet šiuo metu, kada viešoje erdvėje yra kalbama apie juvenalinį justiciją, Turim omeny greičiau plačioji savoka šito termino ir turimas omeny visas paketas įstatymų, reglamentuojantis tėvų ir vaikų teisinius santykius ir vaikų teisių apsaugą. Ir štai mes šiandieną naktigoniai, e, turėdami omeny juvenalinį justiciją, turėsim omeny plačiąją šitos savokos, plačiai, pla, pla, plačiai tą terminą suvoksim. Tiesa, skambučiai yra laukiami, jūs tą turbūt žinot. Jeigu kas nežinot numerio, jis yra internetinėme laisvosios bangos puslapyje. O dabar šiek tiek įžangos. Mes gyvename pasaulyje, kurio, kurio būties dėsnius surėdė tas, kas šį pasaulį kūrė – Vieni tuo kuriejų laiko dievą, kiti evoliuciją, kiti gamtą, kiti gal dar kažką tais. Tikrai šio pasaulio nesam mes žmonės. Bet mums, žmonėms gyvenantiems šimtam pasaulį, daug kas nepatinka. Ir mes daug ką norėtume pakeisti. Ir štai čia prasideda visa problema. Visada atsiranda norinčių taisyti pasaulį, manančių, kad žino ir gali daugiau už patį kūrėją. Be abejo, daug šio pasaulio bėdų yra žmogaus rankų darbas ir tokias bėdas galima pakeisti ir reikia jas pakeisti. Nors tiesą sakant, keisti žmonėms arba pačiai žmonijai tas bėdas kol kas sekasi sunkiai. Bet kai užsimojama keisti pačio kūrėjo duotus dėsnius, gausime tik dar daugiau bėdų ir nelaimių. Štai kur yra visa problema. Bet O kaip atskirti, ką galima pakeisti ir ko negalima pakeisti? Kas yra žmogaus rankų darbas, o kas yra kūrėjo duotybė ir pakeisti to negalima? Ir tai nėra taip lengva, kaip kartais galėtų atrodyti. Na pavyzdžiui, ar galima išvengti kartų konflikto? Tėvų ir vaikų, e, vadinamo to tokio, nu, jis vadinamas yra kartų konfliktu. Ar jūs paskaitysit senovės graikų raštus – ar aš nežinau dar kokius pačius seniausias knygas, jūs visada matysit, kad yra tam tikras konfliktas tarp tėvųjų vaikų, kad aš nekam apie gyvenimo supratimą, apie siekius ir taip toliau. Ir e, štai, kalbant apie, tuos, apie tą norą keisti pasaulį, visada labai sunku yra suprast, ką galima pakeisti, o ko ne – kas yra žmogaus rankų darbas, o kas yra pačio kūrėjo duotas dalykas. O mūsų Seimas taip jau nutarė, kad jau jis yra pajėgus pataisyti pasaulį ir ėmė siūlyti įvairiausius dalykus, kad tas pasaulis jiems atrodo taptų geresnis. Na ir štai kągi mūsų Seimas siūlo – Jie sako, kad yra draudžiamas smurtas, jeigu kalbam apie vaikų teisių apsaugą ir apie tą juvenalinį justiciją. Na, be abejo, tai yra gerai, kad draudžiamas smurtas, bet o kaip yra apibrėžiamas smurtas? Ir dabar žiūrėkit, aš jums cituoju. Aš jums cituoju taip, kaip siūlo Seimas suformuluoti smurto savoką. Citata. Smurtas prieš vaiką – Visos psichologinės ir emocijos prievartos, vaiko priežiūros tokos ar aplaidumo formos, sukeliančios faktinę ar potencialę žalą vaiko vystimui ar orumui. Dabar jūs man pasakykit, kuris iš jūsų nėra smurtautojas, jeigu šitaip mes suprantam smurto savoką. Į šitokią savoką mes galim įdėti, nu, visus, aš manau. Čia tik, čia net daug fantazijos nereikia. Toliau. Antro straipsnio trečia dalis. Fizinė bausmė, bet kokia bausmė, kai fizinė jėga naudojama fiziniam skausmui, net ir nedideliam sukelti. Dabar klausimas, ką reiškia nedideliam? Kiek tai yra nedidelis? Atsakymo nėra tos klausimus. Toliau. Bet koks smurtas yra draudžiamas. Jie taip, taip, sutinkam su tuo. Bet grįžtam į pradžią. Dar sėki pacituosiu, kaip jie suvokia smurtą. Smurtas prieš vaikus. Visos psichologinės ir emocijos, pri, emocinės prievartos vaiko priežiūros tokos ar aplaidumo formos, sukeliančios faktinę ar potencialią žalą vaiko vystimui ar orumui. Turėkit omeny ne tik faktinę, bet ir potencialią žalą. Kas dabar nustatys? kokia ta potenciali žala gali būti anksčiau ar vėliau. Suprantat, kokios atsiveria erdvės spekulacijai, jeigu kas to norėtų. O norinčių yra, yra. Bet tame pačiame vaiko teisų apsaugos įstatymą dar iš senos redakcijos yra ir toks straipsnis, kurio dar kol kas nekeičia. Žiūrėkit, jis skamba taip. Vaiką vengiantį atlikti savo pareigas, už drausmės pažeidimus tėvai gali drausminti savo nuožiūrą, išskyrus fizinės bausmes ir bet kokį kitą smurtą. Tai dabar žiūrėk, gaunasi tam tikra teisinių normų kolizija. Iš vienos pusės įstatymas sako, kad tėvai turi teisę drausminti ir taikyti nuobaudas, o iš kitos pusės yra pasakoma, kad praktiškai bet koks kaip jie suvokia smurtas, bet koks bandymas, ką nors vaikui pasakyti, gali būti traktuojamas kaip smurtas. Kaip dabar tėvam elgti šitoj situacijai? Toliau. Čia tėvų naudai yra dar vienas straipsnis. Tėvai, kurie pažeidžia vaiką... A, ne, čia yra prieš tėvus. Tėvai, kurie pažeidžia vaiko teises, jiems tenka civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. Toliau. Dar. Jau čia naujiena, ką siūlo Seimas, jeigu bus priimta, žiūrėkit. Cituoju. Vaikui turi būti užtikrinama galimybė bendrauti su motina tėvu ir kitais asmenimis, su kuriais vaikas sieja emociniai ryšiai. Iš vienos pusės aš suprantu geras intencijas šitos teisinės normos kuriejų. Bet iš kitos pusės jūs įsivaizduojat, kokias atsiranda galimybės norintiems užmėgsti tos emocinius ryšius su vaikais. Kokia čia erdvė atsiveria? Turim skambutį, paklausom, ką žmonės šnekės. Sveiki, gyvi. Labą vakarą. Nu, čia Rolandai toks tadas iš Kauno trukdo. Tai e. va, e, nu nenoriu gaišinti laiko, seniai, reiškia, klausau jūsų laidų ir tiek Žalgerio, reiškia, kur mes matom internete per YouTube kanalą pokalbės diskusijas. Taip. Bet reiškia, iš principo, nu, ką aš noriu pasakyti, reiškia, nu, vieną dalyką pradžioj, kad e, viskas nėra taip blogai, kuria prasme. Kad vis, visgi galima apie tai šnekėti garsiai ir yra žodžio laisvė tai vienas toks dalykas, kad... Na, nu, nu, čia reikia nors... padėkoti laisvajai bangai, kol kas žodžio laisvė gyvena laisvosios bangos tik tais patalpose. Ne, tai aš suprantu, aš suprantu, kad, sakykime, jūsų nelabai nori priimti na, tie piariniai, tie kanalai, bet Iš vis mes galim apie tai šnekėti teisybę, kad ir laisvoji, tik tai laisvoji banguoji, bet apie tai kalbėti galima, teisybė. Nu, teisy, nu, kalbam reiškia galima. Tai va, vienas momentas. Dabar kitas dalykas dėl tos juvenalinės justicijos, tai čia žinoma, kad yra trojos arklys ir čia ta argumentacija, aš visą pilnai jūsų sutinku, bet, e, vat kaip praeitą pirmadienį žmogus jums skambino, aš net nepamenu, ar iš Varienos, ar iš kažkokio kito krašto, lyg gyvenęs toks žmogus, jisai sakė, jums sako, ką daryti. Vat buvo toks nuskambėjo. Mes čia, kas žmogus sveiką protą turi, tai tą suvokia, kad čia yra trojos arklys, kad čia yra bus laužomi likimai Kaip žmonių. Ir čia iš ar... Europos mes visą šiukšlyną tempiame Lietuvą. Mano, taip žinot, be sentimentų, be jokių emocijų. Pono Stadai, pono Stadai, jūsų manimu, kiek, kiek yra to, to sveiko proto turėtojų Lietuvoje, jūsų aplinkoje? Visi turi tą. Matot, dabar vat, apie ką aš norėjau pasakyti. Ir tas žmogus pasakė, vat, jums sako, vat, siūlykim, ką konkrečiai daryti. Taip. Suprantat, nu vėl, jeigu aš pasakysiu, kad pasimt pagalį ir eit kažkur kažką daryti tokio, turbūt jūs ne, nebusit sužavėtas, teisingai. Ar su automatu daryti <laughs> kažką, nu aš jokio formoje. Taip, taip. O jūs... Tu... E, aš siūlau, nu kaip aš siūlau, tiesiog suprantat, mano supratimo yra pagal Lietuvos įstatymus, jeigu aš kreipiuosi oficialiai raštu į ministeriją, sakykime, nu kaip pilietis dar Lietuvos šiuo momentu, ar ne, man turi per dvi savaitės atsakyti raštiškai, ar ne? Tai jums atsakys, nėra problemos. Pasakys, kad čia yra vaiko e, naudai ir tėvų naudai daroma viskas. Bet jūs suprantat, vėlgi, e, aš e, gal čia utopiškai nuskambės, bet vėlgi, man atrodo, tokiam kare, kuris dabar vyksta, va su tais tokiais įstatymais, kur yra Lietuvai trojos arklėje akivaizdžiai, sakykime, kaip šitą juvenalinė justicija, ar ne? Ponas Tadai, žiūrėkit, nedarykime vienos klaidos. Čia ne Lietuvai. Tai yra visa, visoj vakarų erdvėj, vakarų civilizacijos erdvėj. Mūsų likimas tai yra mums svarbiausias. Ten Mes tiesiog jie, vėliau, vėliau įsijungiam į šitą visą erdvę juvenalinės justicijos, o kitose šalyse jau veikia senai. Ne, aš suprantu, bet jūs suprantat, dėl mums, dėl Ispanijos turbūt širdies nelabai skauda, jūs sutinkat? Nu, man asmeniškai, man aišku rūpi ne, tenais, bet ne, ne, tiek, ne tiek, kiek mūsų pačių likimas. Aš tą turiu omeny. Nesuprantama tai va o dabar iš mano pusės tai aš sakyčiau kad tauta turėtų savo didvyrius pažinot ir aš sakykim ruošiuosi oficialiai kreiptis į savo seimo narį kad man atsakytų, kokia vis dėlto pozicija laikysis šio klausimu, kai bus tas įstatymas. Taip, taip, čia teisingas sprendimas. Ir suprantat, ir aš siūlau masiškai, tie, kurie yra laiko save piliečiais, kurie nėra bengi, ir, žinot, jokingai nuskambės, reikalaukim, oficialiai pagal įstatymą, ne su pagaliu, ne su kažkuo, žinot, kaip aš sakiau, jokio formoje, kad pulkim ten kažką. Reikia duoti jiems spaudimą. Suprantat, taip, štai, Seimo nariai yra... turi, turi atsiskaityti rinkėjams, jie turi daryti susidėti. Pagal įstatymą, suprantat, nes jeigu aš eisiu ir, ir bandysiu rėkti, tai mane... Ne, ne, ne, Rėkti nereikia, nereikia. Tai va, tai aš ir sakau, ir, ir tiesiog spausti savo Seimo narius, kad jie oficialiai praneštų, kaip jie ruošės šito įstatymo metu balsuoti. Ir man rodos, jeigu, žinot, gautų, sakykime, visas Seimas, nei daug, nei mažai 50 tūkstančių užklausimų, jie pradėtų mąstyti. Kaip aš irgi sakot, galvoju, aš irgi galvoju, kad... Mes tai- ne, nepradėsim, suprantat, kaip jūs sakėt, aš suprantu, ateina iš šiaip 50 procentų rinkėjų, iš kurių ten laimi 8 procentai ten socialdemokratai, tai čia yra aišku, kad absurdas, bet mes neturim instrumentų, variantų kitų, kaip įtakot, arba, jo, arba turim iš vis kažką tai verst viską, suprantat, vėl, ko negalim daryti, arba turim, ką leidžia juridiniuose rėmus. Tai va, tai va tokia mano mintis būtų gal utopinė ir dar vieną dalyką, jeigu leisit Prašau. trumpai. Reiškia, vat, matot, kaip klausau ir jūsų laidų, ir žodžiu, tenka nemažai internete naršyti. Suprantat, labai įdomus paradoksas yra kur nu ne paradoksas bet reiškia labai daug yra sukurta filmų būtent kaip juvenalinė justicija žmonių kiekio mažinimas ten resursų išvaldymas tam tikri nu žodžiu procesai valiut valiutų totalinė kon kontrolė pasaulinė ir visa kita tai reiškia dabar jum klausimą gal tr trumpai jūs vat labai įdomiai šnekat apie sąmokslo teoriją tai visgi nu tiesiogiai aš nešneku apie sąmokslo teorijas jūs klystat Ne, nebūtinai. E, tai viskas yra valdom. Aš norėjau pastirauti tiesiog jūsų vieno atsakymo, gal jis ne, nebūtinai tai būtų vietoje labai, bet nu, at man įdomu, o jūs pats pripažįstat, kad už tų visų procesų stovi konkretų žmonės, ar ne? Stovi. Jūs sutinkat su to? Stovi be abejo. Tai va, tai nesuprantat, nes mes visi tarsi bijom įvardyti, kad va yra kažkas, kuris realiai tuos procesus valdo, realiai tuos įstatymus Europos lygi nuleidžia, sakykime, paskui ir mūsų tokiai čia mažai tautai kerta vis per visus, kaip sakant, bet kažkaip liktai bijom pasakyti, kad kažkas tai už to stovi, kažkoks tai konkretus, ar konkretus asmenys, ar grupuotė. Ponas Tadai, kažkas... ponas Tadai, jūs turbūt ne, ir, ir klausytojai turbūt neįsivaizduoja, kad, kad galima va tok, čiagi didžiulio finansavimo reikalingi dalykai. Vis... Tai vat, jūs suprantat, ir, ir vat man, aš nelabai suvokiu, pavyzdžiui, sakykime, vat tada, jeigu dar galima trumpai, reiškia, aš tada nesuvokiu, sakykime, tokia Rusija, vis tiek šalis, kuri nu, turi labai didžiulę savigarbą, sakykime, ir netgi kartais išpūstą savigarbą, ar ne, ir tokią šovinistinę, sakykime, poziciją, kodėl jie tyli tada? Jiegi to žmonės tai žino? Ne, Rusija netyli, Rusija yra didelis protestinis judėjimas šito klausimu. Cerkvė, cerkvė taip pat remia protestuotojus, kurie prieš juvenalinį justiciją. Bet matot, e, aš jau praeitoj laidoje sakiau, Rusija šiandieną yra suskilusi dvi didelės dalis. Viena dalis Rusijos nori būti Europa ir yra pasiryžusi daryti viską, ko Europa nori iš jų. O kiti, o kiti nori eiti savo keliu. Ir Rusija nėra šiandien apsisprendusi. O šiaip protestas yra didžiulis Rusijoje šito klausimu. Gerai, Tai va, tai dėkui, dėkui tada labai ir, ir lauksim, žodžiu, diskusijų. Dėkui. Taip, taip, dėkui. Ger. Na, prieš paleisdamas pirmą muzikinį kūrinį, aš dar sykį pacituosiu tą įstatymo pataisą. Štai, ką aš turiu omeny, tiesiog ką turiu omeny tie Seimo nariai, kurie nori keisti pasaulį. Cituoju, smurtas prieš vaiką Visos psichologinės ir emocinės prievartos, vaiko priežiūros tokos ar aplaidumo formos, sukeliančios faktinę ar potencialę žalą vaiko vystimui ar orumui. Dar sėki klausiu, kuris iš jūsų tada negali būti padarytas smurtautojų prieš šitokį apibrėžimą smurto? Leidžiam Cat Steven. Dar sėki labas vakaras visiems, kurie mane klausote. Jūs klausėte naktigonės laidą, laužai dega, kalbam apie jaunalinį justiciją ir maždaug apie pusę vienuoliktos vakare mes turėsim dar ir svečią laidoj, kurią galėsit pakalbinti ir telefonu paskambinti. O dabar, a, sako, telefonas yra, nu, pašnekam, kad žmogus nelauktų. Taip, labą dieną. Labą dieną. Noriu paklausti. Prašau. A kaip jūsų vardas ir iš kur skambina? Aš Vaiva iš Vilniaus. Vaiva iš Vilniaus, klausom Vaiva. E, bet ką mes daro tokias nesąmonės? Kaip? Bet ką mes, jie tokias nesąmonės daro? Nu, dėl ko? Aš kiek suprantu, tau metų nedaug, Vaiva. Taip. O kaip tu pati manai, kodėl jie taip daro? <laughs> Nes tai įsivaizduoju. Nu, bet turbūt žmonės gi taip savo nei iš šio, nei iš to atsibūdė. Ne, neima tokius dalykus daryti, kažkokius matyti tikslus turi. Žinai, kaip vaiva čia yra? Žmonės nebūtinai nori blogo mums, jie kartais nori gero, bet ne visada tas geras pa, išvirsta į tai, kaip jie norėjo. Kartais būna visai atvirkščiai. Sako, gerais noras kelias į pragarą grįstas. Tai čia gal panaši situacija. Ar norėtum dar ko paklaust? Ar, ar jau paklausė? Paklausiu. Gerai, Dėkui. Dėkui, klausyk mūsų toliau. Taip, tęsiam pokalbį. Dabar pašnekėkim šiek tiek, iš kur visa tai atsirado, iš kur visa ta juvenalinė justicija pas mus Lietuvoje. Pradėkime nuo to, kad 1989 metais Jungtinių tautų organizacija priėmė vaiko teisių konvenciją. 1995 metais Lietuva šitą konvenciją ratifikavo. O 1996 metais Lietuvos Seimas priėmė vaikų teisių apsaugos įstatymą. Ir va štai šito įstatymo pagrindu ir prasidėjo visos naujienos tėvų ir vaikų teisiniuose santykiuose. Jeigu šnekėt apie pačią vaikų teisių konvenciją jungtinių tautų, tai aš ją apibūdinčiau taip. Jis sako, mes prieš viską, kas bloga ir bjauru, ir už viską, kas gera ir gražu. Ten yra tiek daug abstrakčių teisinių normų, kurias galima taikyti kaip tik tu nori. Pavyzdžiui, septintas straipsnis šitos konvencijos sako visai gerus dalykus. Vaikas turi teisę žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas. Gera norma. Gera norma. Aštuntas straipsnis šitos jungtinių teisių konvencijos. Valstybės įsipareigoja gerbti vaiko teisę, išsaugoti šeimos ryšius – neleisdamos neteisėto kišimosi. Gera norma. Gera norma. Kitas dalykas, kad kaip dabar tie visi gudruoliai, aha, jeigu neteisėto kišimo, tai jie padarė taip, kad jie kišimą įteisino, sukūrė va tą, ką aš jums sakiau pirmoji daly, tokią normą, į kurią telpa praktiškai kiekvienas Lietuvos tėvas, ir jau teisėtas pasidaro kišimasis, ir jie taip apeina šitą jungtinių tautų konvencijos normą. Bet žiūrėkit, Kodėl aš sakau, kad prieš viską, kas bloga ir bjauru, ir už viską, kas gera ir gražu šitą konvenciją. Yra ir kiti straipsniai. Žiūrėkit, 13 straipsnis. Ką sako? Vaikas turi laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir idėjas. Nu, jūs girdit, kokia čia erdvė dabar atsiranda, ypatingai prie šiuolaikinių technologijų. Ir yra vienas apribojimas – dėl tos informacijos gavimo, skleidimo ir taip toliau. Apribojimai tik gyventojų doroviai apsaugoti. O kaip keičiasi dorovė savoka, na mes matom tiesiog, mes nespėjam sekt paskui tas skaitas dorovės. Dorovė keičiasi greičiau, negu mes spėjam perskaityti, kas čia vyksta, suprantat? Tai vėlgi norma lik ir gera, kai tą normą 89 metais kažkas kūrė, dorovė buvo suprantama vienaip, Bet dabar jau dorovė suprantama ne tai, kad kitaip, bet ir įvairių visuomenių visiškai skirtingai ir dažnai tos pačios visuomenės viena dalis supranta vienaip, o kita dalis visiškai kitaip. Ir dėl to visa ta norma pavirsta į tokį labai abejotiną reikalą. O dabar šiek tiek apie tuos kūrėjus, iš kur eina visa ta tos naujos dorovės normos, tas noras keisti pasaulį, keisti vaikų tėvų santykius, vyro moter santykius. O kas, kas tie kūrėjai? O jie yra gerai pavalgę, nemaža dalimi kito pasaulio sąskaita. Sunkių darbų nedirba. Nudirba jiems tos darbus dažnai rytų europiečiai. Apsirengi jie rūbais, kurios nebrangiai perka, nes juos siuva kur nors Bangladešo vaikai už grašius. Ir štai va šita publika nutarė, kad jau laikas taisyti pasaulį. Ir kad jie yra didėjai kovotojų žmogaus teisės ir, ir, ir vaikų teisės. Tai yra tos pačios visuomenės, kurios siunčia lėktuvus šiandieną į, į Afganistaną bomb, bombarduoti tos pačius vaikus, kurie šiandieną remia maištininkų Sirijoje, kurie žudo žmonės, kurie subombardavo Libiją ne per seniausiai. Tai iš jų šiandieną eina vat, viso tą ta tie tokie norai apsaugoti vaikus ir pakeisti pasaulį. Dabar šiek tiek pasižiūrėkime į jau lietuvišką vaikų teisų apsaugos įstatymą, kuris yra priimtas 1996 metais. Ten irgi yra gerų teisinių normų. Pavyzdžiui, 23 straipsnio antra dalis sako, išskirti vaiką su tėvais prieš vaiko, taip pat tėvų valią, galima tik teismo sprendimu. Ir tokia norma veikia. Jinai veikia ir tarybiniais laikais, jinai veikia ir iki šito įstatymo prieimimo. Ir tai yra logiška, ir tai visai suprantama. Gyvenime dažnai pasitaiko atveju, kada įsikišimas yra į šeimos reikalus būtinas, to niekas neneigia. Ir viena, bet yra vienas dalykas, kai pirma teismo sprendimas ir paskui yra vaikas atimamas, kai buvo anksčiau. Ir visiškai kita logika, visiškai kita logika – kada pirmą yra atimamas vaikas, o paskui tu turi bilinėtis jau, norėdamas jį atgauti. Ir dažniausiai, kaip rodo praktika jau tų šalių, kur šitie dalykai veikia ilgokai, sunkiai sekasi jau paskui be atsimti tą vaiką. Taip kad yra keičiama principinė nuostata, kuri gyvavo ilgus laikus – kada iš pradžių teismo sprendimas, paskui vaiko atėmimas, o dabar atvirkščiai iš pradžių vaiko atėmimas, o paskui teismai prasideda. Toliau, tas lietuviškas vaiko teisio apsaugos įstatymas turi ir kitų gražių normų. Štai 48 straipsnio antra dalis sako, vaikas privalo gerbti savo tėvus, laikytis priimtų elgesio normų, Trečia dalis. Vaikas turi būti ugdomas atlikti savo pareigas ir pats atsakyti už savo poelgius. Irgi viskas lyg būtų tvarkoj, bet jeigu aš grįšiu prie to, ką aš citavau jums anksčiau, kad praktiškai yra neįmanomas, jog šiandieną, jeigu bus primsim tą smurto apibrėžimo, kurią siūlo mūsų Seimo nariai, nu aš sunkiai įsivaizduoju, o kokias poveikio priemonės mes turėsim vaikams. Ir ką dabar, ar atsiras toks, kuris mes į mane akmenį ir pasakys, kad jis yra nugyvenęs gyvenimą su vaikais ir nepakėlęs balso? Ir daug kitų, kitų dalykų nėra jam atsitikę gyvenime. Ką yra tokių šiandieną stebuklingų tėvų Lietuvoje? Yra skambudis, taip? Na, paklausim, ką žmonės šnekės. Labą vakarą. Labą vakarą. Sakykit vardą, iš kur, kad būtų galima jūs kreiptis? Evaldas iš Varinos. O, vėl Evaldas iš Varinos. <laughs> taip, taip, taip, tas pats. Aš galiu pasakyti, kad mes dar nepaminim vieno fakto, kad visa šita teisė prieštarauja mūsų konstitucijai. Taip? Na, pas taip paminėkit tą faktą ir kaip prieštarauja, jeigu gal galit konkrečiau tą suformuluoti. Mat, šį sėkį neišsirašiau tų straipsnių, bet kas yra šeima pagal mūsų konstituciją ir kas yra asmens laisvė. Taip. Šeima neliečiama, asmens laisvė privatumas neliečiama pagal konstituciją, taip? Taip, aš, aš jau berots minėjau, kad, suprantat, dabar yra daug teisinių normų ir yra daug kolizijų taip tų teisinių normų. Vienos teigia vieną, kitos teigia priešingai, va, aš jums citavau jau ir... Tai va, tai va. Aš irgi pasiklapstinėjau internete, radau sprendimą, kaip, va, rodo Islandijos pavyzdys. Tauta susijėmė ir priėmė naują konstituciją. Reiškia, ir mums reikia priimti naują konstituciją. Taip, Islandijos Pasirinko... pavyzdys yra įdomus, mes apie tai, aš manau, padarysim atskirą jis... pokalbį, nes jis yra labai vertas aptarimo šitas Islandijos Taip, pavyzdys. ir jis labai gali spręsti visas šiandienos problemas. Susėjama tauta, susėda metus laiko, nežinau, kiek laiko užtruksim, bet visi nuoširdžiai studijuodami kiekvieną straipsnį, įdėdami savo indėlį, nu, taptume pilietiški tikrai nu, kaip tauta vieninga, veikianti iš vieno, o ne dabar pavieni, vieni daro vieną, kiti kitą. Taip tiesiog, aš manau, sprendimas yra nauja konstitucija. Islandijos pavyzdys, pavyzdys parodė, kad viskas pavyko. Taip, bet... Šauniai. E, na, Nu, taip, taip, bankininkai nustikeno Islandiją į tokią krizę, kad... Ja, mes viską žinom, taip, aš manau, tai va, tai nesismulkinsim, bet sprendimas, aš manau, tik tai toks kad ten peticijas rašinėsim, pavyks, nepavyks, nu tai šiandien galbūt atidės kitam kartu, bet vis tiek. Be abejo, be abejo, nu, tai, va, tai, be abejo, nes... Aš matau tą tik tai čiagi, čiagi, čiagi, malūnai. Čiagi ne Lietuvoje sugalvoti dalykai, jie tai ateina tai va, pas tai va, mus. Tai čiagi tai va, ne... mes, mes tik tai tokiu keliu galim kaip e, naują konstituciją, be to ir Vengrija prieimė. Tai ir mes galim pasikausti, truputėlį susijim, kaip tam laisvės keli e, trys valstybės stovėjo, Taip ir čia galim susikabinti rankom tą konstituciją. Na, tik, tikėtina, tikėtina, arba norėtųsi tikėti. Nes mano supratimo, aš nuo to ir pradėjau pokalbį šios dienos. Kad mhm. vaikų ir tėvų santykiai tai yra nu, pamatinis dalykas mūsų gyvenime. Pamatinis. Taip, bet tai mes turim konstituciją, kuri šiandien realiai jau nebegalioja. Taip, bet aš... Tai aš kas mes esame? Ja, čia, suprantat, ką aš noriu pasakyti? Ką aš noriu pasakyti, kad kokie mes skirtingi bebūtume šiaip jau gyvenime. Na šitas reikalas, tėvų ir vaikų santykiai, jis vis tiek visiems turėtų būti svarbus. Ne, nu tai vis tiek kaip tauta fundamentalius dalykus galime sudėlioti. Tai... Nes mes šiaip daug ką suprantam skirtingai, tiesą sakant, ir šitos reikalus ne visi vienodai suprantam. Bet Taip, nu, aš tada drįs... žiūrės laimėsim, kurių yra dauguma, kaip Va, sako. Aš tą ir noriu pasakyti, ir aš dril... Tai aš ir siūlau, jeigu dauguma susirengtų ir suorganizuotų naują konstituciją, tada turėtume kitus reikalus. Arba matytume, kad jau esam visiškai pralošę, nu, lūzeriai, pralaimėjom, pasiduodam tiem globalistam, ar kaip jie ten vadinami. Tai. Ir viskas. Aš irgi ir taip sakyčiau. Aš nežinau, kaip gyventi toliau. E, dėkui, dėkui. Prašom. Aš. Taip, aš irgi taip sakyčiau. Jeigu mūsų visuomenė jau yra antiek pasikeitusi, kad jai visos tos naujienos yra priimtinos, be abejo, čia jau nieko nepakeisi. Nu, su daugumos nuomonė turi susitaikyti. Bet aš labai abejoju, kad taip yra. Dabar šiek tiek išplėskim tos juvenalinės justicijos lauką. Mes šnekam ne tik apie Lietuvos reikalus, kada kalbam apie juvenalinį justiciją. Aš kalbu turėdamas omeny visą vakarų civilizaciją, įvykius įvairiose šalyse ir ne tik Europoje. Vat pavyzdžiui, Rusijoje, jau čia buvo kalba apie tai, Rusijoje taip pat jinai yra stumiama. Ir Rusijoje dar yra tokia, pavyzdžiui, naujiena, čia ne Rusijoje, o Maskvoje, pavyzdžiui. Maskvoje juvenalinės justicijos iniciatoriai įvedė tokią savoką – sunki gyvenimo situacija. Šeimo, ir tai yra, sakoma, šeimoje, kur dar nėra vaiko teisių pažeidimo, bet jie fiksuoja jau sunkiai gyvenimo situaciją, tokia šeima yra įtraukiama įskaita ir pradedama stebėti. O dabar žiūrėkit, kaip jie apibrėžia sunkia tą situaciją arba sunki padėtis. Tai jeigu žmogus neturi darbo, jeigu nepatenkinamos gyvenimo sąlygos, skirybos, konfliktai šeimose, nu ir vėl pasakykit man, nu kuris iš mūsų nepatenka vat, į šitokią sunkią situaciją. Ir mes visiškai pakliūname į rankas tų žmonių, kurie jau jie spręs, kada reikia įsikišt, kada nereikia įsikišt. Beje, aš čia skaičiau e, vieną interviu entuziastų šitų pataisų. Tai jie taip ir sako, kad riba tarp to, kada galima įsikišti ir kada reikia arba nereikia įsikišti, yra labai slidi ir kiekvienu atveju priklauso nuo to, kuris sprendžia kištis ar nesikišti. O tai jau yra ne tėvas ir mama, Tai yra kažkokie dėdės, kurie nežinia, kur yra. Taigi, tokie dalykai. Leidžiam vėl muziką. Pokalbį. Naktigonės laužai dega. Šnekam apie juvenalinį justiciją. Matau, turim telefoną, gal tada pakalbėkim su žmogumu, tada aš tęsiu savo kalbas. Labą vakarą. Labą vakarą. Egidijus. Labą vakarą. Nesigirdi nieko. Egidijus Marijapolė, atrodo. Alio? Alio? O, girdžiu jūs. Taip, sakykit, kas jūs iš kur? Egidijus Marijampolė. Egidijus Marijampolė. Klausom jūsų. Taip, žodžiu, šis žmogus kalbėjo prieš tai e, apie tuos e, Skandina... E, yra Islandijos e, Taip. rinkimą. Aš išvelgiu kitą biškį problemą, nes paprašiau, kad dabar, kadangi esame Europos Sąjungai, ir Europos Sąjungos konstitucija yra aukštesnė už Lietuvos Respublikos konstituciją. Taip, o Islandija nėra Europos Sąjungoje. Taip. taip, va, ir esmė yra ta, kad e, kadangi mūsų nedekvatus politikai tą konstituciją priėmė taip staigiai kaip granatos sprogimas. Jie net neskaitė jos, jūs žinote. Jo, istoriją. iš tikrųjų, iš paprasčiausia uždėjo ant podurį išėjo į kitą kambarį. E, bet esmė yra ta, kad e, suprantat, kas gaudosi, tą įstatymą gali priimti ir Europos Sąjunga juvenalinės justicijos, jeigu mes jį atmesim. Taip, be abejo. O paskui e, jis e, istorija parodė, kad pavyzdžiui, netgi atmetant, e, nu, kai stojo, priminėjo Europos Sąjungą, tarkim, Darijos, Prancūzijos, Olandijos šalis atmetinėjo. Taip, jie apie per Lisaboną. Europos Sąjungos buvo pasakyta, referendumo bus tiek, kol jūs ją priimsit. Taip, žinau, taip. Jie paskui apėjo, pavadino tą Lisabono sutartim ir tiek. O pasiekmes, aš manau, yra labai tragiškos, kadangi teko irgi man internete žiūrėti. Žiūrėkit, bet yra, bet yra, yra ir, ir šviesių tokių dalykėlių. Pavyzdžiui, Vengrija. Vengrija irgi galioja Europos Sąjungos įstatymo viršienybė, bet jie priėmė savo konstituciją, nepaklausė Briuselio ir kol kas laikosi. Manau, čia iki tam tikro laiko, kol bus reikalinga susidoroti. Gal žiūrėsim, kaip visi tie dalykai klostysis. banko atveju, kai banką padarė nacionalinį, atskirimą pasaulio banko, tada greit pasikeitė ir prezidentas. Taip, ne, aš suprantu jūsų abejonės, bet tai ką jūs siūlot, pasiduot iš karto? Ne, tikrai nepasiduot. O kai, ką jūs siūlytumėt, ką reikėtų ne, ne, daryti? Netgi, netgi gal reikėtų pagalvoti apie išstojimą iš Europos Sąjungos, nes reikia pastatyti ant svartyklių tas prie prioritetus, kas mums yra svarbiau. Na, manau, kad dar ankstyvas siūlymas, dar daug žmonių gyvena iliuzijos. Nu, aš, tikiuosi, aš tikiuosi, kad Europos Sąjunga anksčiau pirmiau pradės birėti, negu mes ją norėsim, norėsim iš jos išeiti. Taip tai gali atsitikti, jūs turbūt žinot rinkimus Anglijoje. O jeigu ne, tai... jau seniai buvo. Ne, ne, ne, ne tai. bet, bet čia vat prieš, prieš kurį laiką atsitiko įstabus dalykas. Įvyko savivaldybės rinkimai Anglijoje. Ir didžiulė pergalė laimėjo Anglijos nepriklausomybės partija, kuri yra už Anglijos išėjimą iš Europos Sąjungos. Taip kad Anglijos visuomenė jau, taip sakant, eina. Anglija ten įdomiau, daugiau, daugiau yra. Ten yra kaip, tarkim, e, senais laikais Sovietų sąjunga. Škotija, Velsas, Anglija. Na, nu, tai ten dar kiti procesai. Škotai nori jo. irgi atsiskirti nuo Anglijos, ten daug procesų eina. Ir ten, be... netaip, ten jos netaip paprastai pastum pačią Angliją. Be abejo, be abejo. Pirmiausia, turi savo svarą, jie gali suspausinti rezervinę valiutą. Ir dėl to jie yra praktiškai finansiškai nepriklausomi. Ten dar yra, aš sakyčiau, iš vyriausybės kitas požiūris. Jie nori, o, kad tai. jie skaitytųsi Briuselis, o ne, Be. o ne jie su Briuseliu. O čia, tarp kitko, ta proga, aišku, ne juvenalinis justicijos laukas, bet greičiausiai ne visi Lietuvos klausytojai žino, kad yra vadinama Anglijos išlyga. Tai kada Tečer dėrėjusi dėl sąlygų stojimo Anglijos į Europos Sąjungą, jinai išsiderėjo tokią išlygą, kad jeigu Anglijos įmokos bus didesnės už tos pinigus, kuriuos jinai gauna atgal, tai tą skirtumą padengs Europos Sąjunga. Ir Lietuvos biudžete yra eilutė skirta Anglijai tą skirtumą padengti, tai yra vadinama Anglijos išlyga. Toks. Jo, aš girdėjau apie tai. Taip, toks niuansėlis. Ir dar mano būtų kitas klausimas, aš nežinau, gal mes apkalbėsit, gal jūs apkalbėsit, aptarsit laidoje šitą situaciją, kadangi juvenalinė justicija veikia kitose šalyse jau seniai ir kokios yra pasiekmės. O aš kaip tik dabar norėjau apie tai ir kalbėti. Nes kiek aš žinau, man teko girdėti internete Breiviko atvejais, tai pasirodo jis irgi buvo atimtas juvenalinės sistemos iš šeimos. A, ten įvairiai rašo, jūs turbūt skaitot. Vieni taip jo. rašo, kiti taip rašo, bet jeigu jūs jau paminėjot šitą žmogų, verta būtų paskaityti jo kalbą teisme. Va, tam, toj savo kalbo jis liečia visus tos klausimus, apie kuriuos mes čia šnekam. Tos jo kalbos yra, na, jos vertos dėmesio, aš sakyčiau. Jo, taip. Ir netgi, pavyzdžiui, man labai įdomus toks dalykas, pavyzdžiui, kaip Amerikoje vyksta pastaruoju metu ypač daug tų susišaudimų, ypač mokyklose. Nu, ir tai- bandoma viską pateikti, kad tai yra ginklų kontrolės klaidos. Bet paprasčiausia, kai e, vaikam liaudiškai šnekant stogai važiuoja, tai Ginklas paprasčiausia būna sprendė, iš, iš, išspręs problemą ginklų, savo psichologinės problemas. A, aš, taip, aš sutikčiau su jumis, kad čia daugiau yra psichologinės žmonių, žmonių problemas, pačių amerikiečių problemas, o ne ginklo. Nes juvenalinė justicija aš jos anksčiau nesuprasdavau, bet prieš 30 metų aš išmir, išgirdau ten tokį pasakymą vaiko kultas, kad vaikas ten turi daug, daug teisų. Prieš 30 metų, tai jūsų balsas... Atva, at, atvažiuodavo, nu aš jau senas. O balsas jaunas. Aš, <laughs> aš būčiau ginčinęsis, kad jum yra apie 30 tik tais. Kai pasakėt, kad jūs 30... Kiek? 47. Nu, balsas gerokai jaun, jaunesnis. Klausosi. E, nevartoju alkoholio, gal cigarečių. Gal. Tai man, gim, kurios žmonės aplanko, aplankydavo giminaičiai iš, iš Amerikos, tai ten būtent sakydavo, kad yra blogas, blogas įstatymas, blogos taisyklės ir e, nieko negali padaryti vaikams. Ir ten netgi yra toks, sakykime, jaunimo, tas pat ir pas mus dabar mokyklose, kad yra toks kaip ir judėjimas, kaip išsityčiat iš mokytojos. Yra ir tas. Ten žinot, kaip yra vadinama pati sistema Amerikos mokyklose. Mokslas turi būti fun. Pagrindinis dalykas yra fun. Viskas turi būti linksma. Ir tada tuose bendro lavinimo mokyklose e, visa klasė turi taikytis prie pačio, prie pačio tokio silpniausio, Nu ir nuo to krenta be abejo mokslo kokybė. Ne veltui jungtinėse valstijose didžioji dauguma įvairių tokių aukšto lygio specialistų yra atvykę iš Indijos, iš Rusijos, iš kur tik jūs norit. Pačių amerikiečių ten yra netaip jau daug palyginus su ateiviais. Suprantama. Gerai, dėkui jums. Dėkui. Visai. Klausykite ir toliau mus. Taip, o dabar pasižiūrėkim, ką rodo praktika juvenalinės justicijos taikymo vakarų civilizacijos erdvėj. Nes ten jau yra praėję dešimtis metų, Jau galima daryti šiokias tokias išvadas. Ir štai aš pabandysiu tas išvadas daryti. Tiesa, atidomu, skambino jau ne vienas žmogus ir ne du, ir praeitoj laidoje skambina, bet skambina visi palaikantis. Įdomu būtų išgirsti ir oponentą, su juo pasišnekėti. Paskambinkit ir pabandykit mums įrodyti, kad tos permanos yra būtinos ir kad jos išeis į naudą. Nes mes girdim tik tais tuos, kurie mano, kad tai neišeis į naudą. Būtų įdomu išgirsti ir kitos nuomonės. Taip, dabar žiūrėkit. Praktika juvenalinės justicijos. Na, pirmiausia, šeimos kaip vieningo vieneto reikšmė akivaizdžiai nyksta. Akivaizdžiai nyksta, bent jau mano supratimu. Vietoj šeimos kaip vieningo vieneto reikšmės yra iškeliama atskirų sudedamųjų svarba atskirų individų, atskiro žmogaus teisės, žmogaus teisės, vaiko teisės, moters teisės. O dabar žiūrėkit, ar gali dalis būti svarbesnė už visumą. O jeigu nebus šeimos, kaip nu, bazinio instituto žmonijos gyvenime, nes jeigu nėra šeimos, nėra vaikų, nėra visuomenės ateities, nėra valstybės, tokia, tokia visuomenė, jei tik atrodo, kad jinai galės gyventi va tokiom sąlygom, susiskaldžiusių individų sąlygom. Tiesiog tokia visuomenė anksčiau ar vėliau, vienaip ar kitaip, išstums arba suvirškins tos visuomenės, kurios veikia pagal įprastus kūrėjo dėsnius. Ir tas akivaizdžiai matosi vakarų Europoje, kur e, imigrantai veikiantis kaip kolektyvas, turinti savo religiją, turinti savo tabų net. Aš jums pasakysiu gal daugam paradoksalų dalyką atro, atrodysianti, kad visuomenė vienyje net tabų. Ir kai nelieka jokių tabų, tokia visuomenė subyra. Aš čia duosiu pavyzdį su, su lentučių krūva. Žiūrėkit, yra lentučių krūva. At tai guli tokia krūvelė. Bet jeigu tas lentutes su geležiniu lanku, kaip čia pasakyti, vienu žodžiu, įrėminsi, jos pavirsta į kažkokią formą, į bačką, į dar ką nors gali pavirsti. Taigi štai, kad, o tas, tas geležinis lankas tai yra savotiški tabų, savotiški bendi pri, principai. O jeigu nėra to lanko, tai ir bačkos nėra tiesiog lentų krūva, kuri kiekviena gali turėti savo asmeninės teisės, kokias tik tu nori, bet jin yra tiesiog lentų krūva. Bačkos iš to nesigauna. Dabar, antras, antra pasiekmė – Valstybė, o teisingiau biurokratai tos valstybės remiami ir palaikomi, vis labiau kišasi į šeimos reikalus. Ir tai vėlgi siejasi su tuo, kad šeima kaip vieningas vienetas, jos reikšmė nyksta ir, ir patruputį valstybė per biurokratus, per tas juvenalinės justicijos įvairiausias organizacijas greuna tą šeimą. To žiūrėkit, net koks dalykas vyksta, pavyzdžiui, ir Lietuvoje, ir daugelėje kitų valstybių. Yra vadinai klausimynai, apie juos niekas taip viešai nešneka, bet e, tėvai paklausinėkit savo vaikų, daugelis bus jau su tuo susidūrę. Yra vaikui pateikiami klausimynai, kuris turi atsakinėti apie šeimos vidinius reikalus. Ir tie klausimynai nėra paskui parodomi nei tevams, nei apie juos diskutuoja visuomenė, jie nueina kažkur reikalingiems žmonėms ir reikalingoms instancijoms. Tai praktiškai yra per vaikus šnipinėjimą šeima. Vaikas yra padaromas savotišku šnipu šeimoje. Jeigu jūs manot, kad tai yra gražu, nu, manykit, aš manau, kad tai nėra gražu. Ir apskritai, va, tokio klausimino buvimas, jis e, rodo, kad yra savotiška tėvų kaltumo prezumcija. Jeigu mes esame įpratę gyventi nekaltumo prezumcijoje, ar ne? Tai šiuo atveju tėvai a priori lyg jau daromi kaltais. Visą tai, ką aš jau minėjau pradžioj, ten tie smurto apibrėžimai ir visa kita, tėvai iš karto daromi kaltais. Jau nekalbant apie tai, kad šiandieną, nu, Lietuvoje dar tas nėra paplytę, bet labai. Bet vakarų šalyse vaikai jau yra tiesiog skatinami skūsti tėvas, Yra visur iškabinti plakatai, toj pačioj Skandinavijoje mokyklose, kur yra raginami skambinti, skūsti bet kokį tėvų jiems nepatinkantį elgesį. Nu ir kiek čia atsiranda visokių jau paskui variantų, tai jūs turbūt skaitot. Čia yra galybė pavyzdžių, į ką visą tai išvirsta. Toliau. Vakarų civilizacijoje didėja nevaisingų moterų skaičius. Atitinkamai didėja vaikų poreikis įvaikinimui. Toliau. Atsirado toks dalykas kaip vienalytė santokos. Na, vienalytė santoka vaiko pasigaminti pati negali. O kaip kurios iš jų nori turėti vaikus. Irgi atsiranda papildomas poreikis vaikų įvaikinimui. Ir štai kai atsiranda toks poreikis vaikų įvaikinimo reikalams, iš karto atsira, atsida, atsusikuria ir didžiulė pasaulinė jau prekybos vaikais, vaikais industrija kriminalinė industrija. Aš šiandien noriu gilintis į tos dalykus. Kas, kas domisi, tą žino, kas, kas dar nežino, pasidomėkite. Yra pilna pavyzdžių, kokių tik istorijų nėra žinoma apie tai. Kitas dalykas, kaip kylantis iš to reiškinys, tai yra organų transplantacija. Pavyzdžiui, nesenai buvo didžiulis skandalas Italijoje, pasirodė, kad per keletą metų yra prapolę tūkstantis vaikų kažkur, atvežtų iš įvairių šalių ir jų pėdsakai yra dingi. Aš nesiekiau tos istorijos toliau, aš tiesiog perskaičiau tuo metu laikraščių puslapiuose tokia kaip sensacija. Kuo ten toliau baigėsi, nežinau. Jeigu kas nors žino, tai paskambikit, papasakokit. Bet pats faktas, kad tokie reiškiniai darosi, nu turbiau tu jūs girdit, va dabar tam pačiam Kosove ten byla prieš e, organų transplantatorius ir taip toliau. Taip, šitie reiškiniai juk egzistuoja. Ir jiem irgi reikia medžiagos. Visi tie dalykai siejasi. Toliau. Mes tobulinam kūrėją ir sakom, kad lytis tai neįgimt, neįgimtas dalykas, o įgytas. Visada mes buvom, nu kaip čia pasakyti, mums net mintis nekilo, kad lytis yra įgimtas dalykas. O dabar pasirodo yra žmonių, kurie sako, kad reikia pakeisti šitą kūrėjo nuo mano supratimų dėsnį. Jiems nepatinka tas kurėjo dėsnis, jie sako, ne, ne, lytis nėra įgimtas dalykas, lytis yra įgyjama begyvenant. Ir tada, tobulindami toliau kūrėją, jie be abejo pradeda pasakas darželinukams pasakot, kaip Petriukas mylėjo Jonuką. Ir panašus dalykai atsiranda. Čia yra vat viso tos juvenalinės justicijos jau pasiekmės, kurios prasidėjo iš lieto kažkada prieš dešimtmečius, lydinos gerų norų, o rezultatai va štai tokie. Toliau. Pat praeitais metais Osle įvyko turbūt pirmas vaikų gėjų festivalis. Na, prieš 20-30 metų, jeigu mums kas būtų pasakęs, kad toks dalykas apskritai įmanoma, nu, nežinau, net fantastiniuose romanuose apie tai turbūt nerašė. Koks nors Stanislavas Lemas. O štai 12 metais Osle įvyko toks festivalis, vaikų gėjų festivalis. Kitas dalykas, čia viskai jau praktika, praktika, pasiekmes. Olandijoje Teismas nusprendė, kad pedofilų partija turi teisę legaliai veikti. Jis irgi yra žmogaus teisės, o ką, pedofilai neturi savo žmogaus teisių. Taip. Ir jie nusprendė, kad gali būti tokia partija, nieko tame blogo jie nemato. Toliau, jūs turbūt skaitot apie seksualinį švietimą, kuris dabar jau pradedamas tiesiog darželėje. O mokykloje, pradinėse klasėse, Lietuvoje dar ne. Aš turiu, aš sakau, kai aš kalbu apie jaunalinius visi, aš kalbu ne tik apie Lietuvą, aš kalbu apie visą tą lauką. O kur nors ten toj pačioj Skandinavijoje, jau pradinėse mokyklose, tas seksualinis švietimas, kaip Lenkai salo, salą napšut. Ten eina pilnu pajėgumu visi tie dalykai. Tai yra vat pasiekmes, pasiekmes, viskas. Aš praeitoj laidoj sakiau tą pavyzdį, aš jį dar sėki pakartosiu, jis nepaprastai gražus su ta varle. Jeigu varlė įmeti į karštą vandenį verdantį, jinai iššoka ir lieka gyva. Bet jeigu jie įmeti šaltą vandenį ir išlėto šildai, šildai, šildai, kaitinį, jinai taip ir išverda nesupratus, kad jai galas ateina. Tai mes kažkuo vat, panašu šito juvenalinės justicijos kontekste. Tie, kurie, kurie sakykime, nelabai kreipia dėmesį arba mano, kad mes čia šiek tiek perspaudžiam, viskasgi išlėto vyksta. Ne iš karto. Plus dar mūsų visuomenė, nu kaip jums pasakyti, netgi tos teisės normas, kurios šiandien yra jau suformuluotos taip plačiai, mūsų visuomenė jų dar taip aišku netaikys. Aišku, kad netaikys, nes pas mus dar yra, na, kaip čia pasakyti, įgimtas teisingumo jausmas dar yra išlikęs. Bet viskas su laiku, viskas su laiku. Varlę iš lėto šildant ją galima išvirti. Toliau. sekti tėvų bandymai priešintis šitiem visiem juvenalinės justicijos reikalams. Dažniausiai baigė, baigėsi nu, daugelį interneto puslapio aprašomais nuotykiais. Čia jau aš apie tai nepasakoju, čia kiekvienas galit pasiskaityti ir papasakot. Daugelis pažįstat net ir asmeniškai. Ir štai kaip pavyzdys, vakarų Europoje, Skandinavijai, Prancūzijai yra atimta jau šimtai tūkstančių vaikų. Šimtai tūkstančių vaikų. Ne šimtai, ne tūks, šimtai tūkstančių vaikų. Kaip kur aš užtinku ir dar didesnius skaičius, tiek tojau, bet ir šimtai tūkstančių, tai yra baisų skaičiai. Dabar apie tą pačią Norvegiją, kurią dažnai mums stato pavyzdžių. Norvegijoje 2007-2011 metais yra atimta 65 tūkstančiai vaikų, iš jų 40 tūkstančių, negrįžtamai. Ir dabar žiūrėkit, Norvegija mums statomas kaip pavyzdys – kur labai gerai su vaikų teisėmis. Nu, jūs man pasakykit, tokia negausi tauta ir 40 tūkstančių atimtų vaikų, per metus ten apie 10 tūkstančių išeina. Tai koks čia pavyzdys? Kur jūs mato tą gėrį? Kaip gali būti pavyzdžių šalis, kurioje į metus apie 10 tūkstančių vaikų reikia atimti? Vadinasi, tie visi dešimtmečiais egzistuojanti, egzistuojanti tvarka Norvegijoje jokių rezultatų nedavė. At jeigu tenais mažėtų atimamų vaikų skaičius, tai dar būtų gal verta įsiklausyti, gal tikrai čia gera sistema. Bet dabar pasižiūrėkit Norvegijos statistiką. Metai iš metų atimamų vaikų skaičius tik auga, o ne mažėja. Ir dar. Kai mes šnekam apie globos namus, kur dažnai patenka vaikas, tai ką dabar? Jūs norit man pasakyti, kad tose globos namuose dirba angelai? Ir kad visos tos bėdos, kurios apskritai yra e, tarp tėvų ir vaikų, ta, apskritai tarp kartų, kad štai į vaikų namus persikėlus vaikų, jos visos kažkur prapuola, kad ten kitokie žmonės dirba. Ir kad jiems va to smurto apibrėžimai jau ne, netinka, kad jie kažkaip sugebės tenais ras kažkokias formas, kurių tėvai neranda. Parodykit man tos žmonės, parodykit man tos globėjus, kas čia per genijai tokie, suprant. Kažkodėl visi įsivaizduoja, vat iš tėvų atėmėm vaiką, atidavėm globos namams arba įtėviams, o ten tiesiog laukia idealų žmonės, idealios poros ir vaikas pagaliau gauna ramybę ir visokį kitokį gerbuvį. Na nu, klausykit, nu, jūs iškelkit savo klausimą, o, o kaip realiai viskas vyksta. Taip, Atitenka vaikas įtėviams, tie įtėviai yra lygiai tokie patys kaip ir tie tikri tėvai, su visom savo bėdom ir problemom. Ir jam taip pat pritaikomos tos pačios normos, ir vaikas pradeda keliauti iš vienos šeimos į kitą, kol galų gale patenka vėl į globos namus ir taip. Tai tokių pavyzdžių yra aibės, aibės. Jungtinėse valstijose yra specialūs namai, kur gyvena vaikai, kurių atsisakė tie įtėviai. Vienu žodžiu, aš nesuprantu žmonių, kurie mato va šitų savo siūlymų tik vieną pusę. Jie susimanė keisti pasaulį, visiškai nesuvokdami, kuo visa tai baigsis ir visai nežiūrėdami į praktiką, kuri jau yra. Ir dėl to, kreipdamasis į vis tos entuziastus, aš tik galiu pasakyti vieną dalyką. Atleisk jiem viešpatį, jie nežino, ką daro. Ir paklausykime muziką. Paklausykime muziką. Tęsim pokalbį. Naktigonės laužai dega, kalbam apie juvenalinį justiciją. Dabar aš pasakysiu gal kiek ilgoką monologą, net ir neskambinkit, aš noriu, kad būčiau išgirstas. Vat šį kartą noriu būti išgirstas. O po mano monologo pas mus eterėje bus Milda Bartašiūnaitė Rudelevičienė ir pakalbinsim ją. O jinai šiandieną turi internetinėje erdvėje didžiulį būrį žmonių, kurie domėsi juvenalinį justiciją ir kurie labai sunerėmė dėl viso to, kas vyksta. O dabar kalbam iš esmės. Taigi štai, pirma rubrika, kas vyksta? O vyksta štai kas. Yra keičiami tėvų ir vaikų santykiai. Vaikas pasidaro ne šeimos narys, ne šeimos narys Na, nuosavybė nepasakysi, bet šeimos dalis, bet daugiau valstybės vaikas tampa. Taigi yra keičiami fundamentalūs santykiai. Toliau, yra keičiami vyro ir moters santykiai. Ir šitų santykių keitimas yra bendro proceso sudėtinė dalis. Toliau, kinta šeimos samprata. Jeigu anksčiau šeima buvo suvokiama, šeima lygų Moteris plus vyras plus vaikai. Tai dabar, tai yra sakoma taip, šeima yra lygų, tas plus tas plus tas plus dar kas nors plus kas tik tu nori dar. Kitaip sakant, ribų nebėra šeimos sampratai. Toliau, nebelieka jokio bendro mes. Lieka tik margas aš būrys. Ir tas margas aš būrys ir yra mum pateikiamas kaip idealas, kurio mes visi turėtume siekti. Ir aš tik tiek galiu pasakyti, kad margas aš būrys visada pralaimės prieš mes. O tų mes pasaulyje yra, jie veikia, jie turi savo interesus ir jeigu mes busim pavieniai individai, mes niekada neatsilaikysim, kaip aš sakiau apie tą pačią bašką. Mes pavirsim į tiesiog lentučių krūvą. Toliau. Tėvus ir vaikus visada siejo teisių ir pareigų visuma. Dabar vaikams teisių vis daugėja, o tėvams daugėja pareigų. Vėlgi yra keičiami principiniai šimtmečius gyvavę dalykai. Ir kaip visų permainų rezultatas, išnyksta ir tautos teisių samprata, išnyksta pačios tautos reikalas arba poreikis. Jūs atkreipkit, kad niekas nebešneka apie tautas Europos Sąjungoje. Yra kalbama tik tais apie asmens laisvės ir teisės, o kur tautų laisvės ir teisės? Suprantama, nes ideologija šiandien, ir kaip sakiau, idealas, tai yra margas aš būrys. Aš čia kabutėse tas iš didžiosios raidės. Dabar kyla klausimas, o kodėl mes su šituo susitaikome? Na, pirmiausia, permainų vėjai pučia iš vakarų Europos, iš jungtinių valstijų. O gyvendami už geležinės uždangos, na, mes jau taip persėmėm tokiu suvokimu, tokiu jausmu, įsitikinimu, kad iš užbalos, kaip tada sakydavo, pučia tik šilti ir kvepiantys vėjai. Ir kai šiandieną mes net jaučiam, kad gal tas kvapas ne visai toks jau gražus ir tas vėjas ne visai šiltas, mes net apsimetam, kad mes to net nejaučiam. Nes mums labai yra sunku nusivilti – savo iliuzijomis. Labai sunku nusivilti. Ir dėl to mes, mes bijom pažiūrėti, mes net bijom vienas kitam pasakyti, kad tie vėjai jau senai nebešilti ir nebekvepintis. Pavažinėję arba ypač padirbėję tose vadinamose civilizuotose šalyse, daug kas jau pradeda justi, kad ten yra visokių vėjų. Bet dauguma rytų Europos gyventojų vis dar tiki vis tik tais, tais kalėdų seniais. Ir čia puikus pavyzdys, pavyzdžiui, yra Ukraina ir Anglija ta pati. Ukraina visom išgalėm veržėsi į Europos Sąjungą, o Anglija vis labiau ir labiau kalba apie pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Tai štai vienur žmonės, kurie gyvena tirščiuose tos, tos vakarų civilizacijos, jau patys nebežino, ką su jie daryti, o va tie rytų europiečiai, kaip ir Horvatija, jie vis dar, vis dar galvoja, kad čia yra tas rojus žemėj. Ir aš neveltui akcentuoju šitos dalykus, nes va šitoj emociniai bazėj, šitoj emociniai bazėj paskui kyla visi kiti reiškiniai, kurie labai negatyviai veikia mūsų gyvenimą. Ir kodėl mes tylim, va, turint omeny va, šitą emocinę bazę. Todėl, kad šiandieną šeimininkai, mūsų šeimininkai, apskritai visos rytų Europos šeimininkai, politiniai, ekonominiai, idėjiniai šeimininkai, idėjiniai vadai, sėdi kažkur Briuselyje. Šeimininkas turi visada kažkokių sumanimų ir užsakymų mums, tiems rytų europiečiams. Šeimininko užsakymai yra dosniai paremti visada pinigais. Tuo labiau, kad jie, jie spausina tos pinigus, praktiškai be jokio apribojimo, taip kad pinigų jie visada turės. Ir savo užsakymus, kuriuos mes čia vykdom, jie paremia pinigais. Jūs nemanykit, kad čia viskas vyksta va šiaip. Čia už daugelį šitų reiškinių slypi labai stiprus finansiniai interesai. Dabar, kodėl mes dar tylim? Todėl, kad kiekvienoje tautoje visada buvo ir visada bus trokstančių įsiteikti šeimininkui, kas juo bebūtų. Atsakau keletą pavyzdžių. 1940 metai. Ateina į Lietuvą rusų tankai. Vieni nueina į miškus, kiti pabėga į vakarus, o treti nueina tarnauti naujai valdžiai. Toliau, ket, nepraėjus nemetams, 41 metais ateina vokiečiai. Ir vėl vieni pasitraukia į Rusiją, kiti nueina į miškus, o treti nueina tarnauti jau naujiems šeimininkams, vokiečiams šiuo atveju. Dar po kelių metų vėl tie patys rusai grįžta. Ir vėl tas pats. Ir vėl tas pats vieni į mišką, kiti į vakarus, o treti į valdžiukę. Bet yra dar viena kategorija žmonių – kurie sugeba prie visų šeimininkų būti valdžioj. Ir tokių dar yra. Tai kiekvienas šeimininkas pirmiausia remiasi va tai žmonėmis ir nieko čia nepadarysi. Ir tai nėra, akcentuoju, tai nėra lietuvių bėda. Jokių būdų. Tai yra tiesiog žmogaus bėda. Kiekvienoje visuomenėje yra dalis tokių žmonių. Čia galima prisiminti, pavyzdžiui, istorinius pavyzdžius. Prancūzija ir Norvegija. Kaip lengvai jie pasidavė Hitlerio e, Vokietijos kariuomeniai tiek Prancūzijoje, tiek Norvegijoje. Ir buvo sukurtos vyriausybės, kurios ištikimai tarnavo tuometiniam okupantui. Jokių problemų nematė. Bet šitam kontekste pasakysiu porą įdomių dalykų. Norvegijoje po karo e, vaikai, kurie gimė iš norvegų ir vokiečių santykių karo metais, buvo paimti į atskiras stovyklas ir jie buvo įvairiausiai diskriminuojami ilgus metus. Ir Norvegija tik vat prieš metus ar du oficialiai atsis, atsiprašė tų vaikų už visas tas kreudą, kurią jiems padarė Norvegijos valstybė. Čia grįžtant prie to pavyzdžio kaip tokio idealo Norvegijos. Tarp kitko, viena iš abos soliščių ir yra iš tokių vaikų. Nežinau, kuri ar ta balta ar juoda. Kažkuri viena iš jų yra būtent iš tokių vaikų. Ir kitas pavyzdys, turint omeny tą tokį žmonių nu, nuolankumą, Prancūzai, norėdami nuplauti gėdą, kurią užsikrovė taip lengvai pasiduodami okupantui tuometiniam, po karo moteris, kurios bendravo su vokiečiais, turėjo artimų santykių. Ir žiūrėkit, ką jie su tom moterim darė. Jie jas išrengdavo nuogai, nuskusdavo plikai ir vedžiodavo po Prancūzijos miestus ir rodė kaip negatyvaus poelgio pavyzdį. Bet juk visa visuomenė pasidavė tuo metu vokiečių armijai, o atsikeršio jie ant tų vargšių moterų. Įveskite į internetą kokius nors reikšminius žodžius apie šitą reikalą. Ten yra ir nuotraukos, yra daug informacijos apie šitos dalykus. Tiesiog pas mus tai yra ma mažai žinoma. O prancūzai čia prieš porą metų bandė Paryžiui surengti parodą Ir šitos nuotraukos šito moterim kilo skandalas, jie paskui uždarė, kad, vienu žodžiu, prancūzai nenori prisiminti šitos savo gėdos. Taip, kad kiekvienoje tautoje visada buvo ir bus tų, kurie norės įsiteikti šeimininkam. Toliau. Visada su kaupu yra ir paprasčiausio bukumo. Tiesiog paprasčiausio bukumo. Kurie, ir tas bukumas neleidžia žmonėms suprast, kas vyksta. Ką reikėtų, kaip reikėtų elgtis ir taip toliau. O, o yra dar ir toks reiškinys, kaip šventas naivumas. O jis renka kokius būrių žmonių. Šventas naivumas jis renka daug žmonių po savo vėliavą. Ir šitų žmonių pagalba galima nuveikti didelius darbus, didelius darbus. O paskui tas šventas naivumas skėščia rankomis ir sako, dieve, dieve, kur mes žiūrėjom, kur mūsų akis buvo, bet jau būna vėliau. Ir toliau. Mūsų pasaulio suvokimas apskritai turi tam tikrų trūkumų. Ir mano taip pat, visų, aš jau sakiau, ne vieną kartą kalbėjau. Tai pirmiausia, mes pasaulį matom per jausmus pirmiausia. Ir štai va dabar kalbant apie juvenalinį justiciją, kaip tik per mūsų jausmus ir veikimą, mum rodomi drastiški pavyzdžiai, išgrėpti iš konteksto, na ir jausmai mūsų subujoja ir mes kažkaip nebedrįstam jau ir galvoti toliau, kas į, į, ko viską, į ką visą tai gali išvirsti. Kitas dalykas, tai yra tas vadinamas fragmentinis mąstymas. Mes pasiklystame teisės normose, aiškindami, besiginčydami, vėl nematom visumos ir taip toliau. Vietoj būties klausimų pradedam svarstyti mušti ar nemušti. O jeigu mušti, tai kiek? Ir žiūrėkit, kiek televizijos laidų vyksta, į ką viskas dažniausiai susiveda. Mušti ar nemušti? Ir niekas nesvarsto tų klausimų, kuriuos aš čia bandau bent jau iškelti viešumą. Na ir svarbiausias dalykas, tai yra tas vadinamas wishful thinking. Mes visada norim kaip geriau, užmirždami, kad gali gautis kaip visada. Ir kad gerais norais dažnai yra grįstas kelias į pragarą. Toliau, rubrika. O kas bus? At pažiūrėkim keletą žingsnių į priekį, kaip vystėsi situacija, mes greičiausiai, nu, gerai, nesakysiu toliau šito sakinio, pažiūrėkim, kaip bus. Juvenalinė justicija kaip sistema, jinai tampa pati save aptarnaujanti. Tai yra sistemų tam tikra savybė. Jinai paskui pradeda atsigaminti, jinai pati jau savaime plečiasi, to labiau, kad ten yra finansinis pagrindas, ir jinai vieną kartą sukurta ir paleista, o paskui vystosi savaime, ir net nereikia ten jokių blogų intencijų, pati žmogaus prigimtis, žmogaus gopšumas, jau paskui padarys daug blogų darbų, Ir jiem nereikia nei nurodinėti, nei ten kokių nors samokslų reakcijų, viskas jau paskui eina savaime. Tokia yra sistemų savybė. Kitas dalykas. Vaikus auginti kuo toliau, tuo labiau bus tėvams sunkiau ir pavojingiau. Nes aš minėjau, kad e, grėsia tėvams ir baudžiamoji atsakomybė. Ne tik civilinė ir administracinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė. Ir tokių pavyzdžių vakarų šalyse jau yra. Čia nėra kažkokie tai neįmanomi dalykai. Taip, Lietuvoje daugam atrodo, kad yra tiesiog neįmanomi dalykai. Pasižiūrėkit į praktiką vakaruose ir pamatysit, kas ir pas mus bus. Toliau, viso to pasiekmėjai. Vaikus taps tiesiog per brangu auginti. Tiesiog per brangu. Tuo labiau, kad reikia turėti omeny, bus balsuojama dar dėl kitos pataisos. Bus balsuojama, kad vaiko negalima palikti jie spręs ar iki 12 metų, ar iki 14, ar iki 10, nežinau kaip Seimas nutars, bet vaiko nebus galima palikti vieno iki tam tikro amžiaus. Šit, šitos šitie įstatymai jau yra visur vakarų Europai. Ir tiesiog tada reikės papildomų žmonių, reikės papildomų resursų, kad surasti tą, kas su tuo vaiku bus. Ir dėl to kuo toliau, tuo labiau vaiko auginimas taps daugelį žmonių tiesiog per didelė prabanga finansiškai. Nepatrauks jie. Dar kita, sakyčiau, blogybė, į ką išvirsva tie visi procesai. Klostosi dar viena žmogaus kontrolės ir prievarto sistema. Nes kai tave kontroliuoja kaip šeima, kažkokie tai dėdės nežinia iš kur, kai jie gali kiekvieną dieną ateit pas, pas tave į namus, tu jausies neramiai ir tu būsi mažiau linkęs į, į visokius dalykus, kurie, sakykime, tuo metu vienai ar kitai valdžiai bus nereikalingi. Tu būsi supainiotas ir taip mes esam supainioti. Visur kameros, mobilus telefonas, aš tai vadinu elektroniniu lenciūgu. Visi mūsų susirašinėjimai internetinėje erdvėje, viskas yra stebima, viskas yra stebima. Ir gaunamas dar vienas vat, bus įrankis, kontroliuoti žmogų. Jau čia net ne šeima, čia tiesiog žmogų. Ir vis sunkiau bus visuomenėms susitart, kas yra gerai ir kas yra blogai. Jūs suprantat, kada viskas taip greitai keičiasi, viskas šimtmečius, tūkstančmečius gyvenusios normos, kada keičiasi, nu žmonės, dauguma žmonių jau nebežino, kas yra gerai ir kas yra blogai. O žmonė visuomenė, kuri neturi gėrio ir blogio atskaitos taškų, neturi koordinačių sistemas, su tokia visuomenė gali daryti, ką tik tu nori. Jis yra nepajėgi iš viso jokiem pasipriešinimams ir jokiems bendriems veiksmams. Aišku, yra vienas gal ir pliusas iš viso to reikalo. Bus sukurta daug naujų darbo vietų. Tai vadinami babysitteriai, jie jau yra vakarų Europai, jie bus reikalingi ir pas mus, jeigu vieno vaiko nebus galima palikti. Tai bus e, papildomos darbo vietos. Toliau bus visokie vaikų teisių sargybiniai, psichologai, konsultantai, kurie gyvens iš vaiko teisių apsaugos. Tai bus šitoj srity bus jau yra sukurta ir bus sukurta dar daugiau darbo vietų. Ir dabar pabaigai. Rubrika taip aš pavadinau. Ar mums to reikia? Kas už mus nusprendė, kad visa šita juvenalinė justicija mums reikalinga? Mūsų kas nors klausė kaip visuomenės. O juk tai yra antiek svarbus klausimai, kad e, prisiminus mūsų konstituciją ten yra parašyta. Svarbiausi Lietuvos gyvenimo klausimai turi būti sprendžiami referendumu. Nu, mano supratimu, va tai, kas dabar vyksta, yra žymiai svarbiau negu dvigubos pilietybės klausimas, negu atominės elektrinės klausimas. Ir jeigu mes ten darėm referendumus arba ruošiamės daryti, tai čia Turėtų būti, va čia turėtų būti referendumas. O dabar už mus nusprendžia atsitiktinai į Seimą pakliuvę žmonės. Tos partijos, kurios praėjo į Seimą, jos gavo nuo 6-7 iki 20 su, sen, su keliais procentais balsų. Kitaip sakant, jos net nei viena neturi jokio rimtesnio visuomeniai palaikymo. O dabar susibėgia į Seimą. Jie keičia pamatinius mūsų gyvenimo dėsnius visiškai mūsų neklausdami. Tai ar tai yra teisinga? Jokių būdų aš sakyčiau. Ir dabar dar, o kas yra tie nauji pasaulio taisytojai? Tie, kurie stumė tas idėjas, kurie stumė tas pataisas. Ar jie įrodė, jie yra mums įrodę, kad moka pažinti nors, e, pažiūrėti nors porą žingsnių į priekį. Jie mums yra tai įrodę? Jie yra mus nustebinę kažkokiais nežinau, straipsniais apie Lietuvos gyvenimą, kažkokiom įžvalgom, kurios, kurios mums atrodytų teisingos ir vertos dėmesio. Jūs ką nors esat girdėję šitų entuziastų pagrindinių, ką nors tokio. Aš bent jau nieko nesu girdėjęs. Tai kodėl mes turim dabar apskritai įsiklausyti jų balsą? Jeigu jie nieko nesugebėjo, niekaip nesugebėjo pagrįsti savo teisės tokius dalykus daryti. Aš jau nekalbu, kad net jeigu jie ir pagrįstų, jie tokios teisės neturi. Tai turi būti sprendžiama visos visuomenės sutarimu. Referendum arba bent jau plačių aptarimų ir jeigu tikrai pasirodytų, kad dauguma mūsų nori šitą, na, tada jau nieko nepadarysi. Ir dar, permainos palies visus. Ir optimistus, ir pesimistus. Čia nebus skirtumo. Tai dabar daugam atrodo, kad, oh, manęs čia nepalies, aš viską moku daryti gerai. Pasižiūrėkite į vakarų Euro, Europos praktiką ir jūs pamatysit. Asocialių šeimų vaikai, čia šiuo atveju mažiausiai domina visas tas institucijas. Jos domina būtent, būtent pasiturinčių tėvų vaikai. Tokių pavyzdžių yra aibės, e aibės e vakarų Europoje. Bet šitame kontekste turbūt daugam iškyla ir toks klausimas. O kodėl daug lik ir protingų žmonių remia arba abejingi permainoms? Tokiomis esminėmis nu, mūsų gyvenimo temomis. Nes atrodo, žmonės iš tikrųjų protingi, o, o arba nesipriešina, arba netremia. Ir aš siūlau atsakymą. Aukščiau proto yra išmintis, kuris sako, kad prieš keisdamas ką nors pasvarstyk, ar nebus blogiau Keisk tai, ką galima pakeisti. Nepergyvenk dėl to, ko negali pakeisti. Ir melsk Dievą, kad turėtum išminties atskirti vieną nuo kito. Dėkui. Klauso muziką. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Taip, tęsim pokalbį apie vienalinį justiciją. Skambinkit telefonu, kurį girdėjot ką tik tai. O skambėjo Emerson Lake and Palmer daina Selavi, toks gyvenimas. Ir e, tęsiant pokalbį apie tą tokį gyvenimą, pristatau studijos viešinę. Tai yra Milda Bartašiūtė Rudalevičianė. Mama. Mama. Bet mama ne šiaip savo, ne šiaip savo mama. Jinai įkūrė e, tam tikrą internetinį erdvėj grupę, kuri susilaukė didžiulę pasisekimą ir bando vienyti žmonės ir ginti savo tėvų teises. Taip kad, Milda, Prašom, kreipkitės į savo gerbėjus. Ne, negalima sakyti, gerbėjus yra lygiai tokie patys, kaip ir aš susirūpinę tėvai. Šitą Facebooko grupę neleisime valdžiai grobti e, vaikų, įkūriau jau kitą dieną po to, kai išgirdau Valiukevičiūtę Šalaševičiūtę pranešant čia, žiū, čia šitą džiugę žinę, kad jungtinės tautos vatoja teis ir, ir mūsų lietuvių šeimas tiesiog pakels į, į dar vieną aukštesnį lygmenį, kadangi žinau, kaip tie lygmenys žinojau jau iki tol ir esu girdėjus, tiesiog domiuosi globalistiniais dalykais ir kas daroma ir kaip tavo mergaitė čia skambino ir klausė, kodėl visą tai vyksta, tai aš va šitos klausimus savo esu išsikėlus ir aš jau labai ilgą laiką iešku jos atsakymo, todėl va tos visos istorijos ir juvenalinės justicijos jos išlenda. Ir kai e, Šalaševičiūtė, Valiukevičiūtė e, tą dalyką pasiūlė kaip, kaip didžiulį tortą su, su 28 žvakėm, aš atsisėdau, išsižiojau Ir tada ką daryt, ką daryt? Jokiai organizacijai nepriklausau. Tai ta prasme, kad nieko neatstovauju, iš nieko pinigų negaunu. Ir dar kaip įrodymą, kad tai yra neaudra stiklinė ir kad tai nėra speci... problemos burbulo išputimas, norint paprastai pas mus tokios samokslo teorijos, ne, triukšmas dėl to, kad kažką paslėpti. Tai čia vat, atvirkščiai buvo ta diena, kada buvo priiminėjamas šitas projektas, įstatymo projekto pakeitimas ir buvo didelis burbulas dėl Venskienės. Ir tą 9, balandžio 9 dieną sėdėjau aš prie televizoriaus ir klausiausi e, prie to posėdžio, kada buvo Venskienės neliečiamybės e, klausimas, žodžiu, nagrinėjimas, kai visi žurnalistai po to klausimo išėjo į koridorius kalbinti Seimo narius, tykiai, tykiai, tykiai, sėdžiu prie televizoriaus ir laukiu, kas čia bus. Čia tikrai turės būti bandoma kažką prastumti. Neapsirikau ir, ir, ir, ir tai buvo būtent šitos pataisos. Tai yra vienas, kuriame, kuriuose kalbama apie kas tai yra smurtas. Ir pasirodo, kad vat, Pavaliukevičiūtės išaiškinimo, o tiksliau ne jinai išaiškino, jinai padarė copy-paste, lietuviškai tariant, paėmė tiesiog išvertė tai, kas jau yra kita tautų, jungtinių tautų nuleista iš viršaus e, atstovaujamai tiesiog. E, tai, tai, ponia tai, Milda, tai, ponia nu, Milda, atsiprašau, aš taip. pacituosiu šitą jos pataisą. Tai būtinai. Nes ne visi būtinai. girdėjo mūsų pradžią. Štai aš cituoju šitą pataisą. Smurtas prieš vaiką Visos psichologinės ir emocinės prievartos, vaiko priežiūros tokos ar aplaidumo formos, sukeliančios faktinę ar potencialią žalą vaiko vystimui ar orumui. Norėčiau apie potencialią žalą pašnekėti. Daug kas nesupranta, koks čia yra potencialus siaubas. Siaubas tame, kad tarkim, turim e, ir tam Facebook'e, ta prasme, jau ten kraunam, renkam informaciją, kraunam įvairius uh, tiek tiek vaizdus tiek tiek e, dokumentus dokumentus tiek straipsnius apie apie apie jau faktus įvykusius ir potenciali žala yra laikoma ne tada kada pavyzdžiui moteris kuri e, nėra baigus aukšto išsilavinimo, jinai grįžta namo, čia Didžiojo Britanijoje visą tai uh, vyko. Grįžta namo dar, atsiprašau, Morfijus neišgaravęs po to gimdymo, o jie jau, jau stovi penki policininkai, du vaikų teisų apsaugos darbuotojai ir plėšia kūdikį, kūdikį iš rankų, nes jinai gali potencialiai padaryti žalą ateityje, nes jos įsilavinimas matomai netitinka ten vėlgi kažkokių... Tokių jų pavyzdžių yra tai aibės. Ta prasme, aibės, aibės. žiūrėkit, kame, kame yra, e, e, kur yra didžiausia bėda. Bėda ta, kad, klausia, čia buvo klausimų, kam to reikia kas galėtų paneigti, kad tos dabar, tarkim, e, eina, eina, eina šeima, kuri labai labai daug turi pinigų, tačiau neturi vaikų, ar ne? Ir pamato kitą šeimą, kuri galbūt nelabai turi daug pinigų, bet turi kokį nors vieną nuostabų, nuostabų kataloginį gražų, nuostabų vaikiuką, ar ne? Kas galėtų paneigti, kad ta neturinti E, vaikų šeima paimna, paskambina policijai, praneša, kad kad vat, e, tokiu tokiu adresu arba ten tam tokiam parke mačiau kažkokį tai šeiminį incidentą, ar ne? E, ir, ir vat, atvažiuoja policija, paima iš to šeimos vaiką ir, ir tada kas, kas tarpininkauja, kas nežino, kas tarpininkauja tarp, kam, atid, kam atiduoti tos, tos vaikus ar ne, paimtus iš šeimų e, tarpininkaus pagal naują įstatymą, nepatikėsit, e, NVO, tai yra nevyriausybinės organizacijos, kurios tai. dabar dirba su vaikais. Tai jeigu imkim vat, vieną pagrindinių šitų e, organizacijų gelbėkit vaikus, Tai va, e, būtent jie ir dirbs, įsivaizduokit, e, E, šitų įvaikinimo agentų privačių darbą. Jie turės teisę pagal įstatymą skirstyti, kam atiteks koks nors vaikelis. Tai čia e, toks lab, net ne, negaliu pasakyti, va štai kodėl va šitos organizacijos dabar rašo irgi laiškus. Mes rašom iš savo varpinės laiškus, jie rašo iš savo varpinės ir labai, ir netgi jau yra ir, ir tokie gandai, bet ten daugiau mažiau ir pasitvirtinantis, kad pirm, vos ne pirmas <laughs> Lietuvoje įvykis, kada už įstatymą bus rengiamas mitingas. A, mitingas Mi, už įstatymą. Mitingos už, ne dėl to, kad nepriimti, bet kad priimti. Tai čia vat, bus, bus, bus įdomu, žodžiu. Įžiūri neblogą naudą ateityje. Matyt. Visiškai. Tai yra, vat, pažiūrėkim, kas nori šito įstatymo ir mes nusipiešim siaubingą paveikslą, ar ne? E, gal net, neturim skambučių. Mes ne? E, Mes, mes žinom, kad vyriausybė planuoja apskritai mažinti globos namų skaičiui. Tai ne tiek, kad mažinti, o pakeisti tuos globos namus valstybinius į nevalstybinius. Kur čia yra, kur čia yra toks net ne kazusas, o, o didžiulis pavojus, didžiulė spraga, spraga. Tai, kad e, tie nevalstybiniai vaikų namai, kurie dabar vadinami šeimynomis, aš vadinu juos tiesiog uabais. Tai va tie direktoriai uabų, tos auklytės, kurios tenai dirbs privačiai, joms šitie įstatymai dėl e, smurto prieš vaiką negalios. Kodėl? Todėl, kad nei direktorius, nei auklytė, nei buhalterė, kuri ten dirba, jinai nebus vaikų, jie nebus vaikų globėjai. Įsivaizduojat, o čia šitas įstatymas tinka tik tevams ir globėjams. Taip, taip. Tai ir, ir dar vienas, vienas... Pone Milda, Aha, aš taip. šitoje vietoje įsiterpsiu. E, galiu papasakot, kaip atrodo šitie dalykai Suomijoje. Ten yra daug va, tokių privačių globos namų ir kaip tas atrodo. Štai yra skelbiamas konkursas, yra kažkiek vaikų ir šitie vaikai yra praktiškai parduodami tiem uabam, kurie pasiūlys mažesnę kainą už išlaikymą. Tiems aukcionas, yra toks taip. aukcionas. Aukcionas. Tai realybė tai yra Suomijoje kasdienybė. Kasdienybė. Tai, tai realybė, aš, kad tai yra realybė ir kad tie vaikai taip, jie turi kainas, tai pačioje Amerikoje. Naiki, nu, paprastai, jeigu Amerikoje amerikietis sugalvoja įsivaikinti vaiką, jis įveda į Google paiešką žodį adoption, ar ne? Mhm kas tai yra įvaikinimas. Tai vad pagrindinis adoption puslapis adoption.com e, adoption costs yra toks, e, žodžiu, nuoroda ir tenai paspaudus. Aiškiai vardintos pirmam, pirmam paragrafe kainos, kad yra nuo 5 iki 40 tūkstančių dolerių. Tokios kainos viruoja netgi ir tada, kai reikia kažkaip finansuoti besilaukiančią mamą tom pačiam puslapį netgi yra pasiūlymas besilaukiančioms mamoms, gal jūs turite problemą ir, ir neturite maždaug kur padėti savo vaiką. Tiesiog paklausimas. Įsiterpsiu, šiek tiek duosiu informacijos. Pavyzdžiui, kodėl iš jungtinių valstybių taip noriai važiuoja į rytų Europos erdves ieškoti vaikų įvaikinimui. Pirmiausia, kad įsivaikint Amerikos piliečių vaiką, reikia praeiti daugybę testų. Jis turi būti psichologiškai patvarus ir taip toliau. O jungtinėse valstijos yra labai daug žmonių su nelabai patvaria psichika. Ir jie negali gauti vietoj vaiko. O štai, kada jie įsivaikina kur nors rytų Europos arba kito pasaulio erdvėse, šitie visi reikalavimai negalioja. Tai vienas dalykas. Taip, jie ir paliekami vaikai mašinose pamiršti. Na, tai čia jau kur... kaip pasiekmė, taip. Tuo labiau, kad tokį vaiką atsivežus į jungtinės valstijas, jo niekas jau paskui ten nesirūpina priešingai negu tais vietiniais. Ir dar vienas dalykas. Tose pačios jungtinėse valstijose, jeigu tu įvaikini vaiką, tau iš to pragyventi galima. Už to stovi vėl rimtas finansinis interesas. Jūs įsivaizduokit, kad dalė tai išriskyti irgi, bet prie užvakar pateikė, pateikė įstatymų projektą, kuriame jau nori ap apdovanoti gražiai tuos įvaikin, įsivaikinusius tėvus po 520 litų žodžiu gaus. Ir kai poetė Seimo norė, tai sako, kad būtent šita suma gali paskatinti apsispręsti, o įsivaikinti vaikus ar nesivaikinti. Tai man tada labai jau baisu, negi dėl šitos sumos, tai ar mes kalbam apie norą tą tokį begalinį, tą tokį Taip. troškimą, meilę. Ar norą turėti vaiką, ar norėti turėti tai pinigų už tą tai va. Bet, ponė Milda, čia vis tik reikia būti objektyviems, yra rimtas argumentas. E, toks vaikas globos namuose iš valstybės gauna tūkstančius litų. O įvaikintas, jis turės ir šeimą, ir valstybei mažiau kainuos. Taip, kad čia yra... Ne, gal, dabar dar ir kitas, pusės. ne, Šalašifišiūtė, vat kur pinigai iš serijos, ar ne? Ir e, pinigai yra tie, kad Šalaševičiūtė vėlgi siūlo įstatymą, kuriame aiškiai vardinta, kad tie, kas pažeidė vaikų teisės, tai yra e, smurtavo prieš vaiką, valstybei sumokės moralinį, ne valstybė, atsiprašau, o vaikui kaip ir liks skolingi, skolingi ir iš, iš jo bus to smurtautojo bus galima išsireikalauti moralinę ir materialinę žalą, kuri, tai, kuri bet... sieks 23 tūkstančius litų. Tai dabar, jeigu žiūrim, uh, visiškai iš praktinės pusės, iš manęs atima vaiką už kažką neaišku ką ir aš dar pati susimoku. Tai čia va tie pradiniai 23 tūkstančiai, kuriais, kuriais valstybė galės disponuoti, tie visi vaiknamiai galės disponuoti, po to tos vaikus atiduoda, įsivaizduokit, jau jiems nelabai rūpi, kur tie vaikai, ima naują partiją, ima naują partiją ir kas baisiausia, kad čia visiškai pažydžiamas konstitucinis imperatyvas rūpintis savo vaikais, nes įstatymas, e, tai yra konstitucija, teigia, kad kol iš tėvų netimta arba nepanaikinta ne, ne, ne e, glo, te, glo, globos teisė, tai yra ar ten tol tas vaikas, už tą vaiką yra atsakingi patys tėvai. Tačiau kai vaikas yra paimamas iš šeimos ir dar teismo nepriteista, kam ta globos teisė atiteks, ar ten bus dalinai apribota, ar, ne, ar, ar galutinai atimta iš tėvų. Tai vis tiek tėvai, kurie nebemato savo vaiko tuo metu, jie vis tiek bus fiziškai atsakingi už, tai, už tą vaiką, kurio, kuris gyvena ar šeimoje, ar šeiminėlį, ar globos įstaigoje. Tai jeigu jam kas nors nutinka, jisai ar susilaužo, nežinau, susižeidžia, siaubi, to prasme susižeidžia atsakingi tie tėvai, kurie, kurie net Suprantama. to vaiko negalėjo net Paklausom muzikos, jau laikas, mes jau ilgai kalbam. Living in the past. 2333 212 Vilniuje. Taip, mūsų pokalbis eina į pabaigą, dar naktigonės laužai dega, kol kas turim studijoje viešnę, tai yra Milda Bartašiūnaitė, mama, kuri internetiniai erdvėj veda karą už savo teises ir už kitų tėvų teises. O žiūrėkit, ponė Milda, kaip jūs pati atsakot savo klausimą? Kam šito reikia tiems užsakovams? Jūs sakėt, kad bandėt savo atsakyti tą klausimą. Ir kaip jūs atsakėte į savo? Aš labai norėčiau, kad kiekvienas šitas Facebook'o puslapis, pasikartosiu, nėra nei partija, nei organizacija, nei dar kažkas. Tai yra jau pabudusios visuomenės, pradedančios suvokti, kad nuo mūsų mokėjim, nuo mūsų... E, buvimo e, apolitiškais, kaip čia dabar taip pasakyta, e, ma madingai kažkaip, ai, man, man politika neįdomu žodžiu. Tai va ten jau mes turim beveik 7000 e, narių šitos grupės ir, ir ten jau žmonės, kurie pradeda suvokti, kad būti apolitišku, tai to lygu visiškai nusispjauti ne tik į save, bet į savo artimą aplinką, į savo vaikus. Vat būtent šitas įstatymas liečia vaikus ir kai, kai jau pradedi nebesispjaudyti į šoną, suprantat, tai tada pradedi klausinėti su savęs ir, ir aplinkos klausimų. Ir į tuos klausimus pradeda lysti atsakymai nori, nenori. E, atsakymai ypatingai padiktuoja grupės priešai mūsų, pavadinkim taip. Tai vad neleiskime, neleiskime valdžiai grobti vaikų, Facebooko grupė, turi tokius, e, tokius e, valiaudė vadinamus troliais, ar ne? Tai yra žmonės, kurie ateina į grupę ir tada ten kelia samišį ir tenai, tenai bando visus paniekinamai iš, išpeikti ir iš save išsikelti į viršų, o tie troliai nekas kita, nepatikėsite, bet e, visų gėjų, lesbiečių, homoseksualų, visų paviljoninės, pavadinkim taip, kariauna, E, šiaip sakėm šitoj laidoj pavardžių neminėti, bet žinokit, aš negaliu. Man reikia visą laiką vardinti, kas yra kas. E, nu, matot, ta... čia pavardės, pavardės gali būti įvairios. Nes, nes Mes kalbėkime labai... apie reiškinius. Apie reiškinius. Reiškiniai tai, kad, kad va, būtent ir šitas įstatymas reikalingas bus, busimiems gėjų, busimoms gėjų šeimoms, O ką nes... jam daryti? O ką jam daryti vargšams? Nu kaip, aš pavyzdžiui, ką daryti vargšams? Nu, ne, nebūtinai, aš tik paimu vėlgi kaip pavyzdį, jisai nebūtinai reiškia, kad, kad imti kaip visumą, bet vat, esu, esu vieną gėjo tokį puslapį įėjęs, kuris svajoja, kaip norėčiau įsigyti vaikiuką pavasariui. Dabar tokie geri ten uh, labutino bateliai vaikams, e, vaikams ar, arba ten koks Giorgio Armani, visas vaikų komplektas. Pone nu, Milda, palikime prasme, tos gėjus ramybė, geriau pašnekėkim. Jie pašnekėkim. mūsų nepalieka. Aš žinau. Jie, suprantat, mes Bet... jeigu ir žadam kažkokius mitingus, piketus, ba, ten aptarinėjom. Žiūrėkit, tai... jeigu jūs jau turit savo grupiai tuos 7000 žmonių, tai ką jūs ruošiasi daryti? Ką jūs ruošiatės daryti? Ar kokį mitingą organizuosit? Aš skaičiau jūsų puslapį, jūs ten svarstot, gal, gal padaryti mitingą, o kitų būdų tai nėra. Kaip paveikti, sakykime, tos pačius Seimo narius? Supratė, ma... Tai yra arba revoliucija, Čia mes jau praeitą kartą kalbėjom, revoliucijai dar ankstyvas Žinok, metas. Visi pokalbiai šiaip paprastai ir tuo ir pasibaigė, nes Mes kaip grupės moderatoriai ypatingai va tokius išsireiškimus apie Kalašnikovus tai ir ištrinam arba jau, bet, bet dažniausiai va tokie aštrus pokalbiai ir iki vėlumos, kurie nusitėse, jie, jie to ir dažniausiai pasibaigia, kas... kas jums e, leidus, taip. jums leidus aš kreipsiuosi į, į šitos grupės <laughs> narius. Prašau. Pats geriausias būdas šitam etape – susirasti Seimo narius – Kiekvienas iš jūsų, kur be gyventume, turi savo Seimo narį, kuris jūs turi atstovauti Seime, apygardai. Ir jeigu, jeigu jūs manot, kad šitos pataisos yra nereikalingos Lietuvai, tai jūs tą sakykit būtent Seimo nariams. Ateikit, ateikit su draugais, ateikit su savo giminėms, su tais pačiais vaikais, šnekėkit su juo. Žinot, jie turi su jumis, su jais, tai yra, jie su jumis turi susitikti, jie privalo tą daryti. Pas juos yra E, kiekvienoje apygardoje pata, šitie padėjėjai Seimo nario. Jeigu Seimo narys gali dar apsimes, kad jis Vilniuje išvažiavęs ar dar kur nors, tai jo padėjėjas dažniausiai yra vietoje, jį galima rasti bet kada, bet kada. Suprantat, gerbiamas Paulauskai, kai žmonės rašo dabar ir rašo laiškus ir eina po Seimo narius, jau pradeda ir, ir, ir jie, jie pajuto savyje jėgą, tas pabudimas tiesiog mane veža, bet kai no, nu, iš pradžių... 7 tūkstančiai iš 3 milijonų, tai čia ne, dar nepabudimas. Čia toks bet kokia stiprus atveju, įmygis. Suprantat, Seimo narių paimti... Pone jeigu... Milda, neverskim lauk <laughs> žmogaus prie taip. telefono, paklausom, ką pasakys. Labą vakarą. Vakarą. Klausom jūsų. Čia dar kartą užra iš Kauno. Norėjau dar pasakyti, šiandien kalbėjot apie temą visais klausimais, bet kažkaip nebuvo užkabinta viena tema apie dar vieną naują pasiūlymą. Užkabinkit jūs. Nu, šalaševičiūtės kur yra draudimas viešinti bet kokią bylos medžiagą susijusią su nepilnamečiais, kur principė yra, galima sakyti, pradžia kūrimo tokios pačios sistemos kaip jungtinėse, e, jungtiniai karalystiai uždari šeimos teismai. Ir kažkaip niekas vat, apie tai nekalba, nes jeigu papuola žmonės į kažkokią tokią nemalonę, į tokią situaciją, Jie lieka vieni be jokių galimybių kreiptis plačiau į atstovus, nes jos gali atstovauti tik tai advokatas ir vėlgi negali niekur viešinti medžiagos, net jeigu, tarkim, nori keisti advokatą gerai valio, bet tu bent kol, kol, kol rinksiesi, kol tu su kažkuo tarsiesi, tu tą medžiagas. Ne, viskas suprantama, taip, čia dar, dar, dar labiau apsunkina. O dar turėkime omeny, kad ne visi tos advokatų, advokatus apskritai gali nus, įsi, be, be, be, be, nusipirkti, be, be, be. tiksliau įsi, įsigyti ir, ir pasisamdyti, nes čia, tai didžiuliai pinigai. Čia yra remiamas atseit e, vėlgi vaiko teisų apsauga, kad jis nepatirtų moralinės traumos ir taip toliau, dėl to negalima viešinti tos bylos, o rezultatų, rezultate iš to... Esmė, bet esmė, kad ne tik tai iki šioliai buvo, tik tai, kad negalima viešyti, e, viešinti tyrimo medžiagos. O dabar jau yra taip, kad net ir bylos, ta prasme, jau po tyrimo, e, tarkim, pasiekus kažkokį nuosprendį, e, tarkim, bet dabar yra tokia situacija, kad yra moteris, kurios iš Anglijos, iš Norvegijos, jos jau nebeturi ką kreiptis, jos prisiregistravo mūsų grupėje, jos atsiunčia mm, bylos medžiagą, tarkim, sprendimų kopijas, dar kažką. Ja, tai suprantama. Galima ja. peržiūrėti ir tu jau net ir po fakto nebeturi galimybės ginti. Vaikas juk yra kažkur tai atiduotas globai, įvaikintas ar kažkas jau jam kaip ir nelabai tu pakeisi, nes pakeičia ir... Apie tai ir šneka šiandien. Pavardę viską. Aš kalbėjau, šita sistema pradeda jau save pati atgaminti ir plėstis. Čia taip, kitaip ir nebūna. Čia tik reikia pradėti ir galo šitam nebus. Ir tėvų, tėvų gyvenimas sunkės ir sunkės. Čia... Esmė ta, kad kai tu negali viešinti teismo medžiagos, tai yra negali kreiptis į jokią žiniasklaidą, kas kuo, kuo dar e, kai kas tiki pas mus, kad, kad žiniasklaida vis, visą gali ir sprendžia, sprendžia problemas, vos ne kaip policija. Tai žodžiu, tu esi visiškai vienas prieš sistemą ir tu tai sistemai įrodinėjai, kad, kad tu tą vaiką, kurį ką tik iš tavęs atėmė, tikrai gali išauginti. O sistema sako, ne, tu negali, nes, ponė, nes jiems neapsimoka jo atiduoti. Paklauskim ponios Aušos, ką, ką jinai siūlytų daryti? Ką jinai siūlytų daryti vat, šitam? Tai ką daryti? Nu, ne, dabartiniam, va, <laughs> dabartiniam laikė. Dabartiniam laikė žmonės atsistatyti seimo narius kai kam atsistatydintų tai neblogai, bet vargu bau ar susitikti. Jeigu jie priims šitos... Aš manau, kad daryti tai, ką ir darom. Rašyti laiškus, kreiptis. E, Tvarkoj. Viešumą kiek įmanoma. Šitoj, šitoj situacijoje labai tiks daina, kuri vadinasi Who Stop the Rain. Na, studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Na kągi, mūsų laužas jau gesta, artėja 11 valanda. Šia, šias porą valandų mes skiriam juvenalinį justicijai, turėjom studijoje Mildą Bartašiūnaitę Rudelevičianę. Dar turi, dar neišėjau. Ir dar turim, taip. Taip, o aš tiesiog pabaigai pasakysiu, kas ir mane, ir ponę Mildą, ir daugelį Lietuvo žmonių išgazino tose pataisose, kurias ruošiasi priimti mūsų Seimas. Aš dar sėki pacituosiu tą pačią svarbiausią pataisą. Štai kaip jinai skamba. Čia yra citata. Smurtas prieš vaiką Visos psichologinės ir emocinės prievartos, vaiko priežiūros tokos ar aplaidumo formos, sukeliančios faktinę ar potencialią žalą vaiko vystimui ar orumui. Ir aš klausiu jūsų, kuris iš tėvų nepatenka į šito apibrėžimo lauką? Nesuprantat, ką tai reiškia visos psichologinės ir emocinės prievartos. Tai į, į, tai į to žodžius gali įdėti bet ką. Būtent todėl, kas apskritai laiko, kad me, jeigu mes prieš šitas e, pataisas esam, tai reiškia, mes esam smurtautojai, tai, tai, tai e, net, nes mes tokios minties savo sav nesuprantam, kaip taip galima mūsų apibūdinti, nes mes buvo būtent tai ir prieštaravom tam įstatymui, nes per daug savo vaikus mylim, per daug branginam. Uh, ir jie yra mūsų kūnas, kraujas, mūsų, mūsų bent jau nežinau, aš savo Bet... vaiką iki 3,5 metų krūtimi Bilda. maitinau ir aš niekam jo netiduosiu, net jei kartais ir užšaukiu ant jo, neužšaukiu, tiesiog pakeliu balsą labai žmogiškai ir jeigu koks nors Taip, aš pakeip, čia ne paslaptis, kad, kad, kad, tom, kad vaikas e, jisai gyvendamas savo... Pone Milda, mes galim dviem balsais kreiptis į klausytojus. Tegu metą akmenys į mus Taip. tie, kurie nugyveno su vaikais keletą <laughs> metų ir nepakėlė, ir nepakėlė balso taip. ar dar kažkokių panašių dalykų nepadarė. Tai yra iš principo neįmanomi dalykai. Tai o jei nepakėlė, tai norėčiau paklausti, kur jų vaikas dabar, taip. kokioje Bet žiūrėkit, kalėjimo ar... ar, ar Šitoj smurto savokoje dar yra kita formuluotė. Vaiko priežiūros stokos ar aplaidumo formos. Ir tai yra taikoma visuomeniai, Lietuvos visuomeniai. Kuri nustekenta. Kuri, kuri nustekenta, kuri yra priversta emigruoti. Pačių... Tas pats Seimas nesugeba nieko padaryti, kad žmonėm nereikėtų išvažiuoti duonos kasnio ieškoti. Ir paskui išsiuntė tą žmogų į kažkur duoneliauti. Jisai sako, tu vaiką apleidai. Tai žinot, klausimas, ar čia Э, tai reikia šiaip, būti fariziejų kvadrate, kad tokius dalykus. Kas sako, daryti. kad sistema supūvusi, aš iš karto tiem žmonėm atsakau, žinau, kad čia nesupūvusi sistema, it is built that way. Tai reiškia, e, kad jinai būtent e, taip yra ir sutvarkyta, kad kuo, kuo, kuo daugiau žmonių dirba po social, soc darbuotojų padu, tai yra po, po valstybės, tuo, tuo atradžiu daugiau pelyčių, tuo ramiau blusyčių daugiau, taip. kurie nepasipriešins. Viskas, ponia Milda 11 vakaro mes laužą gesinam. Kitą pirmadienį kalbėsime apie skalūnų dujas. Visi, kurie turit ką pasakyti šituo klausimu, rašykit komentarus. Arkyta, kad kuo, kuo, kuo daugiau žmonių dirba po social, soc darbuotojų padu, tai yra po, po valstybės, tuo, tuo žodžiu daugiau pelyčių, tuo ramiau blusyčių daugiau, Taip. kurie nepasipriešins. Viskas, ponia Milda, 11 vakaro mes laužą gesinam. Kitą pirmadienį kalbėsime apie skalūnų dujas. Visi, kurie turit ką pasakyti šituo klausimu, rašykit komentarus. Aš jau esu sakęs, kad į visus komentarus vienai par kitai bus reaguojama. Tiesiog šitoj laidoj nebuvo laiko šitam. Labai daug ką norėjusi pasakyti. Bet kitose laidose mes apžvelgskim ir tai, kas yra parašyta. Beje, komentaruose, pasižiūrėkit, Laisvosios bangos puslapyje, ten jau mesgasi labai įdomios diskusijos. Ten, sakykime, toks ponas X diskutuoja su Egiu pasivadinusiu. Labai įdomi diskusija tarp jų vyksta. Verta paskaityti šitą puslapį. Ten jau tiesiog kaip kurie ištisus traktatus rašo. Tai nėra šiaip savo tokie, kaip kokiam Twitterį vienas kitas sakinėlis. Tai yra rimtos, rimtos mintis žmonių išsakomos. O šiam vakarui dėkui visiems, kurie klausė. Klausykit mus kitą pirmadienį. Viso geriausio. Santana.